dápate y racha yo, ok. ere Kaixo, kaixo, kaixo Kideok zintzilik irrati librean Gabo, gabo, guztio programa da aldapaze, ez? Gauden, ez? Bai ez? <laughs> Bai, ba. aldapaze eta batzuk zenbak eri gabe Bai, Burmuñik gabe Bai, bai, ia da, aldapaze zenbak eri gabe Bueno, gu ez dugu e, eh, zeuki, ez? Bai. Bueno, ni bai, zenbakia, Bueno, ez dakit, ez, gu, gu, gu pertsona bezala zenbaki. Bueno, zenbatu gaude. Zenbatu bai, gaude. Bai. bai. <coughs> Bi mila eta hogeita zeiko txaiak zei. Bai, bai. bai. Hala da kagoza joa, pixka... Eh. Pixka ez da kagoza joa. <laughs> Osa, ez? E, bai. Egingo dugu zaioa eta ikusiko dugu, gauza pila badaitugu itxekiteko, osa... Bueno, esateko igual gure zuei zera ipatzen, zeren geneun... Ba, bueno, a eh, plana, bai. planak aldatzen dira. Plan gintza. Oh, oh, Baina, bueno, jende ez daki hori. Ez, ez, ez. Daki Baya, guguk eta... Ez, ez, ez, daukagula eh, mamitsua, eta daukagula gauza asko. Eta... Ez. Hainbat gai. Eta gai ezberdinak. Ba, ja, bai. normalean azkeneko bolada nahiko Monografiko, mo monografikoak <laughs> izan dira saioak eta eta gaingoa izango da eh? Bai. alde batetik bestea. Viva la diversidad. Eskotarikoa. <laughs> ¿Y por qué no? ¿No? <laughs> Si la fusión es el avance. Ostras, Como ¿cómo era el, filósofo argentino mí, ese? el pensador, argentino Peter Capusotto. <laughs> Es como, es como Peter Capusotto. ¿eh? <laughs> Por lo menos suena convincente, ¿no? Vale, vale. Según qué tono de voz utilices, todo suena convincente y eso puede ser un problema. ez? Ez da, Pablo, gero hitz egingo deguna bai, bai, bai, gogoan izan da, eh, hori garrantzitsua da komunikatzeko modua. Bai, bueno, ez que... Mm. Pedagogia pixka bar dugu. Bai. Nola, nola da Antena 3-eko programa hori eh, antena presa dela sexta ez dakitzen den. Baina berdin du zerbait hitz egiten duten, baina beti ematen du ari direla oso gauza dramatiko ez eh, hitz egiten. Ah, ah equipo de investigación. Acaba de tirar de la sí. cadena. <laughs> Gloria Serra. Gloria Serra. Gloria Serra. Serra. Serra. Serra. Serra. Serra. Gloria Serra. <laughs> Napirilloekin. <laughs> Bueno, bueno. Es, espero, espero que a nosotros no, no seamos como ni Serra ni Serrao, ¿eh? Bueno, pizka gizerrao. Gidoia esaten ja, esaten dugu ta esatzen ja, esatzen ja, ja, eh. Sartzen ja, esatzen ja. Albistetara goaz. Albistetara. Albistetara. Gure lehenengo atala. <laughs> Vale, tal si ya este, eh... música Harry, ah, música Harry, ¿verdad? Eh, es. Eh, eh. eh. ah, a ver, Pablo, hoy estás aquí, ¿vale? déjate de dirigir. <laughs> No estoy dirigiendo, estoy preguntando. <laughs> es diferente. Como el Peter, ¿cómo era? Capusoto. El pensador argentino Peter Capusoto. <laughs> Reconvertido en gastañero. Hoy eres mi objetivo. Hoy <laughs> bueno, bueno, bueno, bai, hori en serio, ahora en bai, serio. Berri, berri, berriak. Berri pila bat ditugu. Hori da. Eh, arostegi erekin hasiko gea. Eh, bueno, eh, goratuko zate, edo ez, eh, iazko urtarrian, eh, gorka laurnaga, eh, arostegian, bueno, eh, ki bat izan genula, arostegia zan, eh, amen, eta detaila izan du e, audioa bidaltzeko, orain gauza nola dauden azaltzeko eta hobeto uh -huh. gu baino. Egun eratuko gaitu. Urte bat ja pasata, eh? Urte bat pasata. Jepa, kaixo, zer modu zintzirikeko entzule guziak, agur bat hemendik eh, bastandik, eh, beti hor tarte bat egiten eh, diguzulako eta horrengatik ere eskertuak. Eta, bueno, ba, kontatzeko arostegiko borroka zertan dagoen, fase berri batean sartu gara, sartuko gara, eta, bueno, ba, hortarako bertze behin, en, e, ba, herritar guzien laguntza beharko dugu orain arte bezala, bai. Bueno, jendiak jakinen duenez, baino bizket e, birpasatzeagatik, en, e, badakizu, arostegia bastanen eh, kokatzen den ba, e, tokia lurrere hori eta lekaroz onduan dago, eta hortzen, ba, aspalditik hasi ziren zera, e, golf zelai bat egiteko asmoarekin, hotela eta bar, ba, gizu, borroka izan da, hogei urte baino gehiagokoa, eta azkenean, bueno, inbertze denboraren ondotik ez, ba, erritarre en, UGP bidez e, ba, tramitatu zuten, hau da, Nafarroko gobernutik inposatu zuten, eta bar, eta azkenean 2008 batean sartu ziren, bai, e, makinekin bertan, egon zen, e, ba, kontrakotasun uoldea handi bat, e, tartean e, akampada bat ere egintzen, eta bar, eta ba, bertako zazpi pertsonei ailegatu zitzaien en, eh, ondotik, ez, eh, makinak antziren, eta ondotik ailegatu zitzaizkien salaketak, hainbat salaketa, eta talde kriminal salaketak. Bueno, eh, ganden urtea 2000 eta hogeita bortza horrekin joan zen, manifestazio jendetsua droiduko zate egin genuen e, otxailaren batean, hain zuzen ere e, iruñan, hemen sortzi mila lagun e, bilduginen, eta ondotik, ba, maiatzan epaiketa izan zen, epaiketa luzea bortzeguneko epaiketa, han, iruña berriz ere elkartasun ba wolde bat olatu hori txiki hori ba egontzen e, bertan eta bueno ba ondotik kailegatu zen sententzia bai eta igual sententziarekin e, jendea pixkat e, despistatu da normala den bezala gai teknikoak eta zaiak diren eta orduen jendeak daki, jakin dezan bueno e, aterazen sententzi horretan epai horretan lenda bai hau aterazen azaro aldera E, bueno, ba, albiste on izan zen, edo, bueno, nola erran, e, argi, argi eta itzalak, ez, argi eta itzalak izan zituen. En, epaiak, epaionek, e, eh, hau da, e, iruñako irugarren auzitegiak ez, e, atera zuen epaio horren arabera, e, kenduzitza egun talde kriminal eskaera, eta en, eh, baita en, eh, erantzukizun zibilaren eskaera, bai? Talde kriminala eskatzen ziguten eta horregatik hiru urte arteko kartzela zigorrak alde batetik, eta bertzetik eh, bazen arriskua, hau luzea da zaltzeko, baina bazen arriskua gure gain erortzeko berrogeita iru milioi euroko diru eskaera bat, bai? guri, Nafarroko gobernuari eta e, Espainiar Estatuari eskatu ziotenak. Bueno, ba, epai honek, e, oiek nolabitere larrienak, bai, alderdi larrienak baztertzen zituen en, e, kentzen zuen talde kriminala eta alakoak eta beraz, bueno, alde horretatik bueno, ba, ba konten ez, zentzu batean, eh, guk noiz baiter erran dugu, bueno, ba, buruan tiroa saiestu genuela, baino, haizu, alare tiroa egon zen, eta hankan eman zigun, ez? Eta, Orduan, e, hoi saiestu baino, kartzela zigorra isunen gatik ordezkatu zuten, eta e, bortz mila eta amar mila euro arteko e, isunak jarri zizkioten ba, zazpi pertsona hoietako bakoitzari. Eta denen artean, irurogeita bi mila euroko beraz isunak. Bueno, hau izan zen, lehen da biziko epaia, bai, e, horretu bar da, lehenagotik ere bai, e, ba, ordenketa haunditz egin direla, ez bakarrik zazpi pertsona hoien epaiketaren arira, baizik eta errepresio orokortu bat e, izan da, doztegikoen kontra, bai kazetarien kontra eta bertze, beraz, ja, jende handitzek dirua jarri du, eta hala ere berriz ere eskatu dute. Edo zein kasutan, bueno, hoi izan zen epaia, eta, eta zer, bueno, ba, enpresak elegitea jarri zuen, errekurritu zuen e, epai hori, eta orduan zen Nafarroko hauzitegira, bai? Nafarroko hauzitegiak duela guti, hau izan da duela gutiko albistea, e, ba, berretxi du epai hori, beraz talde kriminalak entzen da, eta erantzukizun zibilak entzen da, ba, baino irurogeita euroko e, ba, hoiek bai behar dira ordaindu, eta orduan En momentu honetan gaude e, zalantza batean, ez? Ez dakigu zer gertatuko den. Hau da, logikoena da, enpresak berriz ere elegitia patuko duela, en, eta eh, beraz, e, hau, naf, e, Espainiaraino, ez, igoko dela, edo eskatuko dute haiek nola baitere, en, ba, kontu hau, ez, e, epai guzti hau, bai? En, orduan, herri pasatzeko, eh? E, Iruñan izan zen, epaiketa eta lendabiziko sententzia, rekurritzen da, orduan, zen Nafarroko auzitegira eta orain pentsatzekoa da eh, enpresak berriz rekurrituko duela, ez dagolako ados epaiarekin eta orduan joanen dela ba auzitegi gorenera, Madrilera. Baino ez dakigu zer gertatuko den. Gainera, naiz eta haiek eskatu eh, errekurtso hori, bai, eh, legite hori sartuta ere bertze gauza bat da Nafa, Espainiako zera auzitegiak, auzitegi gorenak onartzen duen edo ez, zeren ez dituzte denak onartzen, bai, izatez zati txiki bat onartzen dute. Hortan, eh, ikusi beharko da, bai, naiz zaiek eskatu, ikusi beharko da, ber, joaten den Madrilera edo ez. Edo zein kasutan orain gaude interregno horretan, ez? Gaude zalantza momentu honetan, ez dakigula zer gertatuko den, baino e, zalantza hori izanik ere, bueno, ba, argi dagoena da, iruro eta mila euro oiek, ba, gutien ordaindu beharko ditugula, ez pada gehiago, ez? Gehi, gainera pentsatu kostak eh, egoten direla, haien abokatuenak, gure abokatuenak, eta bertze gastu handiz bat direla, eta orduan, bueno, ba, arozteiko komitetik erabaki dugu, eh, ba, diru bilketa kanpaina horrekin e, astea, bai? en, eh, berriz ere eh, erabil izan dugun lema horrekin, en, eh, ez dire zazpi, herri bat gara, lema horrekin abiatu da berriz, bai? En, ola izan da, aroztegi auzolan ekintza handi bat izan da, aroztegikoak gelditu bada eta epaiak, bueno, espadira hain gogorrak izan, ba, <laughs> argi eta garbi izan da, e, jendeak kalean zagolako, eta eta hori ez dut erraten errateagatik, abokatuek, hala errantziguten, abokatuek errantziguten e, kaletako presio igabe ba, segura eskere epaileak eta usartuko zirela, e, epaigo gogorragoak sartzen, baino han, pilpilean egon zen afera, jende haunditz karrikan, atentzio haunditze da e, kaleetatik, jendeak, ez, itzaldian dana bat eman genituen, jendeak babesa haundi eman zuen, eta <laughs> ostra, presiori e, karriketan dago lehik, e, bueno, ba, eragiten du, bai? E, beti bezala faktore haunditze egonen dira, baino hoi, zalantzari gabe, funtsezko izan zen, e, herritarren babesoi funtsezkoa izan zen, gure burua defendatu genuen, eta bueno, ba, orain araustegiatik berriz ere eh, laguntza, laguntza eskatzen diugu herritar guziei, ba, bertzenaz, e, eh, bueno, ba, ba, kolpe represio ekonomiko gogor bat delako, ez? Bertze gara ibatian, igual, represio bertze moduak baziren gehiago, ez da, eh, karriketan, ba, nizarregit, kolpeak pelotazok, oiek ere badira, eta ez dakit ezaldiren arraia gotzen ari, azkeneko urtetan gainera, ez? Baina, bueno, badirudi orain e, azken urteetan ba, bertze, mm, bertze represio modu batzuk ere sartu direla eta horre represio ekonomikoa funtsezkoa da horrekin ez amargatzen dizute joditzen dizute urte handitzetako eta hostia gauza gogorra da eta bueno ba pentsa 10000 mila euroko isun bat zer den ez e, ba, pertsona baten dako 10000 mila gehi kostuekin eta badiru gehiago izaten alda beraz bueno 70000 mila euroko zulo zulo hori dago eta hoi ez bada dirua agudo biltzen ba Ba, egoera zail batean, eh? kinka larrian jartzen ditu azazpi ba, pertsona horiek, e, ba, ez, zure kontu korronteak eta blokeatuak daudelako, ezin duzu dirurik atera, kobratzen duzunaren zati bat zuzenean ba, horrat joaten da, ez? E, diru, zera estali arte, horrat joaten da, gainera hau bizaten da pago solidario, beraz, er, ez da zuk ordaindu behar duzula, ba, normalki ez, bortz mila euro eta mar mila euro, e, baizik eta bueno, de, denena, denena ordaindu behar da aldi berean, ez? Bueno, zein kasutan, ba, haizu, e, eh, ez kolpean ordaintzen, ba, bagaten dizute kontu korrontetik eta zure soldatatik kentzen, bai, hor badirere, bai, e, baldintza desberdinak, e, baino, baino, bueno, ba, egoera horretan gelditzen zara, ez da. Orduan, ba, hausen da, hausen da abiatu dugun arai, e, diru bilketa hori, eta horretarako, bueno, kontu korronte bat. E, patu dugu abian, e, mendik errate erratetik ez du, ez du zen zentzurik, baino gure sare sozialetan eh, biletuko duzue, segur naiz ailegatu zaizuela mezua nonbaitetik, handik emendik bertzenaz galdetu eta pixka bat segiduan ailegatuko zaizue, bai, eta hor da, bueno, eh, eh, sortu dugu kontu korronte bat, eta jendeak horrat e, doaitzak egitea ba, eskatzen dugu, edo gombiteo iluzatzen dugu, e, eta e, eh, alkaxuri, jarri behar da kontzeptuan, bai, alkaxuri karekin eta isarekin, e, eh, hoi da sortu dugun elkartiaren izena, eta beraz, e, bueno, ba, horrat bidaltzea e, diru, diru donazioiek dena izanen da eskertua bakoitzak alduenaren arabera, e, baina, pensa, e, azkenean iruro gaitamar mila euro dire, haundiz diru dire, baina jende haunditzen artean ordaintzeko modukoa da, bakoitzak, pentsa, ez, e, ba, iruro gaitamar euro jarriko bat zituzten mila pertsonak, ba, ba, ordaindua egongo litzateko horta zerra nahi dut, edo zein ekarpen e, ez pentsa ez denik deustako, baizik eta denak denak joaten du e, eh, multzu eta erramezala hau lanean egin denez beti, ba, ba untakoan ere ala eginen dugu. Orduan alde batetik hoi, da ekarpen pertsonalak egiten aldirenak eta bertzetik nola ez, hau da zabaldu dugun mezua, ba, eh, edo zein kolektibo, edo zein talde, edo zein kuadriak zerbait antolatu nahi baldin badu, besta bat edo, edo zein gauza, bueno, izugarri on ongi izanen da, guk eskertuko dugu, badire martxan olako gauzak, ja hasi da jendea eh, horrekin ere pixkanaka abian, Beraz, hemen di, konbitia baitere olako dozen gauzan asteko. Eta hoxen, hoxen da, aroztegikoa ba, ortsen utzikot, fase berri batean, horko indioak e, ari gara <laughs> ez resistentzian, eta, eta orai, bueno, ba, momentu zai honetan, baina segur naiz eh, gure herriaren basotik ez denen artean e, bilduko dugula, aurre egingo dugula, eta aizu, mezu positiboa gainera, e, behira, guk lortzen badiogonia itzin egitea, aroztegia berde segitzen du, hor segitzen dute ardiek eta behiek e, aletzen ez, elikatzen bertze urte batez, eta enpresa, bueno, ba, enpresari etzaio jokaldia ungi aterako, alderbez, eh? zulo, zulo gehiago ingo dute, beraz, hau zu, hau lortzen badugu egitea, garaipena, herriaren garaipena, beraz, animo osasuna eta gurra. Animo osasuna eta egurra, hortxe? Bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> <laughs> Eta, bueno, eh, aipatzea eh, Eskerrik asko gorkari Oida, lehenengo behin Eta aipatzea saioa weborrira igotzen degunean jarriko degula Kontu korrentu zenbakia Eta, esan duen bezala, pues, oain laguntza behar dute Eta, bakoitza Norbaitek alboa du zerbaitekin Egitea edo zein ba- ekarpen ongi etorria da Eta, oainekik urrengo Zertaz hitz egingo duekik. Eh, jak, txak jak. Gauza eh, Hori da doitasuna. Gauza importantea gure... herriaren zat, da gure zoaren zat berezik. Bueno, ba, entzun ez. Bezala, topoarekin zer ikusia daka. bez, A ber, a ber, a ber. Horain, horain, horain bai? Horain bai, bai, markatu bai, bai, bai, bai, bai, entzun, bai, bai, topa pasa zaigu eta bueno, bai. <laughs> eta bueno, azkenaldean herrian bueno, herritikan horretatik pasatzen den topo bidarekin ba, mugimendu bastante dago, herri gitarra kezkatua daude. Zeren, bueno, en, duela aurreko urtean, ja, jakin zen ETS en planak zitula egiteko eh, Eta ez Eusko Trenbide bai, Zarea. Hori. Bai. Eta ez ere... Eta ez <laughs> Eusko Trenbide Zareak, en zekan plana, ba, en, trenbidearen berrikuntzatan. Alde batetik dago, eh, engaltzara galtzara bordan egitan ari den obren bukaera. Obra mai ezin joiek. Hori da. Eta hori ondoren, etorreko liritzateke eh, nagusiki eh, gaztainon dagoen e, gaztainoko geltokian dagoen paso nivelaren eh, eh bai, ah, kentzea, Hori, horretako geltoki berri bat egin da. Zertako nahi dute hori egin, ba, nahi dutelako topoaren eh, maiztasuna. Eh, maiztasuna murriztu. E, eh, nore ema minutu minuturo ah, dagoen horretan. Maiztasuna onditu. Handitu. Ah. Orain, amaos, hori da, <laughs> Amaos, orain, amaos minutu dagoen... Ba, eh, gutxiago, minutu gutxiago. horretan, ba... erdira. Getxeko litzateke, erdira. Bai. litzateke eh Minutura, Alde bakoitzera. Hau da, 3 minuturo topo bat pasako litzatekela. Bai. Ja. Vale, honen aurrean kezka handi badago eta da, ba, orain dagoen moduan soinua askoz gehiago areatuko dela. Eta honetarako ez zuen alternatibarik eh, planteatzen. Hau egingo zen, hau egingo bueno, zuten helburu. urtean eh, proposamen bat egin zuen, eh? Orduan, horren arira, hori jakinda, da, eh, en, en udalak e, fitxa mugitu zuen goazen esatea, eta egin zuen proposamen bat esaten, bale, e, egitea berrikuntza horiek, baina e, modu integral batean herriara egokituta. Herriara entzat. Hmm. Eta, bueno, eta ez zuen ez zuen hartu. Hortekan, hain asezien... Ola, ola laburtzen. Eh, Asi zen, bai, lozatzen <laughs> ari nahizela. Eh, En, sortu zen protokolo bat udaletxea eta ETSren artean, non adostuko ziren zer, zer egingo zen, ez? En, en, kasu honen aurrean, eta protokolori en, bi, uste bilera bakarra zela, eta hortikan aurrea ez ziren inoz gehiago elkartu. Guzti ezata zen. Mhm. Baina ETS jarraitzen zuen bere planakin. Orduan, aurreko urte bukaeran, ba, herritarrak erritarrak en eh, kezkatuta auzo elkarteak ba, en eh, elkartu ziren eta en eta eskaera egin zitzaion mhm. zuzen zuzen eh, eskara zuzen egin zitzaion en horretan egingo zutenaren plan zehatza en, e, ematea ah, bai bai en Ben eskara egin genu, egin genula, egin zen batzar nagusi bat. En, just, abendua amazazpian izan zen hau, eta justo egun balde nago edo, en, altertan, erantzun zuen, eta esek, azkenean, <laughs> esanez, en, bueno, en, bilera bat en, egin nahizula uzelkartekin, en, azaltzeko, gai, bai. egiteko. Eta bilera hori, azkenean, ba, lortu zen, ikusi eta, ba, jendea mobilizatzen hasia zela, mhm. eta en, urtarria mairuan egin zen, aurreko hilabetan. Mm Orduan, eh, atzo, justo, egin zen bigarren auzolkartea konbokatu zen, bigarren eh, batzar irekia. Eh, non esplikatu zen, urtarri jamairuko bileran zer esan zen. Laburki esan zena zen. Eh, eh, dispuesto, oza, entzun zeguten gure kaska, eta eh, dispuesto gongo zidela, eh, neta esekoak, eh, estudio bat egiteko. <laughs> ikerketa bat egiteko e, egon detezken posibilitateen aurrean. Baina, bueno, behintzat, aurrera pasua oso handia da, zeren horrein, horrein arte, ez eh, <laughs> genekan ez da hori hori da, orain behintzat kompromiso hartu dute eh, ba, irten bide desberdinak estudiotzeko eta guri ba, eta ez hori bakarrik lortu da ere udaletxearekin zekaten harreman hori berriro martxan jartzea A, ah, begira, bueno Orduan, bueno, eh, esan, eskerrak eman Eh, <laughs> bai, herriari, zeren egin, hau lortu da, gutxi ematen duen arren, hau lortu da jendea, ba, batez bai. deitu den bi bilera horietara, informatibo baina hainbeste jende mugitu du, ba, hori ere nabaritzen dute, eta efektua egin du azkenean. Orduan, momentu honetan, ez dakigu ezer gaiago, dakigun mhm. bakarra da est, eh, bai. estudiak intakoan emango digutela, baina presioa mantendu behar da. Orduan, bueno, ba... Ba, igual, haipatu, hau eh, zuel eskatu zitzaiena, estudio daiteko da, eh, topoa lurperatzea, no? Hori da. Bueno, bai, <laughs> ez esan. Eh, esan, en, eh, apostu garbi bat egin dugu hau kartetatik, eta izan da, eh, bueno, soluzio izan bardula, eh, trenbide guztiaren estaldura. Mhm. Bai, soterramendutik, eh, enkubrimentua edo dena delakoa. Hori ja estudioaren arabera izango da, egokiena erabakitzen dena, baina tapatuta eh, egotea. Ez bakarra da zarata, zarata eta bestelako molestiak ekideko, eta riskuak entzeko. Bai, bai, bai. Eta gero gaina, Atera dia, bai, detaia bai, batzuk. Atera, atera detaia, batzerran azaldu zuten. Kar, beraiek ere, TTS ere ez dago seguru, eh, maiztasun handi honekin, e, infrastrukturak aguantatu, zubiak eta claro. aguantatuko ote, dute ote Den, dena den zebe dago. <laughs> Ba, hori bueno, hori ere, hori ere bizi batek esan zuen. E- askotan asko, asko, asko tanto poder di utzi joten dira. Bai, e, baina ara bera eta eta ordu ba, ordu potoloinetan ere ez da ez da izaten ara. Baina eta seren hitzetan esatu bai. dute aurre ikusten dutela hemendikan urte bai, ez da kezen bat urtetara. Bikoizte ingo dela. Bikoiztea orengo erabilera. Ala ere nik bueno, maestra igual <laughs> ez dut. Zertan <laughs> igual maestrasuna parte, ez da igual eh, bai gastaño ausan ez eh, nola dagoen eh, librea, ez? Osa, kenduta emaztasuna, igual berritzai azpegitura, eta gero hori nola ematen, nola ematen, dan ze ematen die, a ese paso a nivel. Ez, momentuz, momentuz, osa, ez da... Bai. Bueno, argi, argi, eduki bar duguna da, eta Eh, bueno, gu hemen gaztainokoak egin horretan, bai. gaztaino hitz egiten, esango dut. Bai. Ez da, beste hau ze, elkarten izenean esango, baino bai behintzat gaztainoren eh, e, ikuspuntutik, e, gu soluz, ez dugu soluzioa gaztainorako bakarri nahi. Soluzioa mm-hmm. herri mm. osorako nahi dugu, bai, orduan. Bai. Gu bakigu e, eh, puntu honetan klabea dela gaztainoan egiten du, egingo dutena. Zeren behin gaztainoko geltokia paso nivela kentzerakoan, beraientzako helburua ja lortu dute. Beraiek ja ez Bai. Ezakate eh, em, beharrik ezer bai. gehiago egiteko. Esan behar da, paso, nivel nivelo ja aspaldetik, aspaldetik ilegala dela. Orduan, orduan, bai, bueno, gaztainotik borrokatu, sea, borrokatuko bai, dugu gaztainon ezer egitea, herri eh, ez bada. En, plan integral bat ez bada planteatzen. Bai, hori bueno. gaztainok hau zolkartetik itzegin zuna oso ondo esan zuen. Hori <laughs> Me suena. bai, bueno. que... bai. Vale, eta ni uste hori. En eh, adi egon ere, ba, urrengo, informazio goiago dagonean, orain hilabete batzuk egongo dia, eh, bai, <laughs> Bai, eh, bai, baina, bueno, pendiente egon, oza, gu hau zelkartetatik ere jarretuko dugula. Bai. Pendiente eta presioa. Eta ere bete obra gauza bete horretan ematen du bigarren mailako herri bat ba, Donostian gastatu dituzte ezagik zen bai. Milioi pasaian indute, Eibarren indute, ah. Bai. Durangon in berdute. e, eh, Irunen daiatzen dira horreta eta ez dago dirurik. Agian zerria da hori. Eh? Villanova da Jorso. Agian aurrera es ba ikusten ikusiko egun ala evoluzionatzen den hau. Magian orain da bere mugituten fitxa bat esateko. Ai, mira, kaso egiten ai baina hemendik an bilabetetara pasan del tema, ez en lengo alde izango. <laughs> baino, bueno, eh ondo zen igual ere, nos bait, egita irratsaio bat <laughs> historia guztia kontatzen, no, no zeren hau aspalditi mm, datorren gauza bat bai. bai. da. Hori, askorak ematen du, bai. zen detalle asko da eta eh, bueno. Hoi lehenengo bitzarra, lehenengo bitzarra emakume batek esan zuen ermita inguruan etxia. Eh, zait esan zuen irurugita mazortzia norako zerbait. Eta ja esaten aiziela topo alurrazpian saltu bertutela. <laughs> Bueno, ni lehen Madalen kalean, eta mm. eta topoa, honeako bidean zetorrenean, pentsatzen dut e, gidariak behartuta daudela klaksona jotzea eta jotzen zuten nire sukaldeare sukalde parean. Bueno, Orduan ja, es, ya, ya, ez, ez es erlojurik behar. <laughs> Beste gauza za, oye, anagone, saca la raba. <laughs> en Pasaya, la estación de Pasaya. Mm, o sea, que es ahí, o sea, es, el balcón y, la estación. por eso. Le puedes robar eh, los calzoncillos al señor que, no, los tiene ahí tendidos. Que más que la frecuencia de las Oida, ursi apunta tú. <laughs> que más que la frecuencia de los topos así a mí lo que más me preocupa es pues eso, sí, la invasión eso es la invasión o sea porque luego podemos empezar a discutir eh, ser de la lengua eh, aspegitura que lo guerrilla eh, o sea como o sea papel eh, a ver causa causa a ver ni topo ni costo topa eh, servizu, servizu publiko on bat dala Baina bai, oso ondo, bai, bai. oso ondo, oso ondo funtzionatzen du Eta nik uste Menos los anormales del gobierno vasco Que le quise un cambio en nombre e, topoa zerbait eskualdean maitatua bezala. Mm. Ez, oza, eh, herriak berea, berea dakan marka hori topoa. Si, si, pues, si. Eta oso, bai, eta oso bai. funtzionatzen duen, zerbitzu bat da, eta... Baina gauza da, infrastruktura bat, oen e, un urte baino gehiago intzana. Bai, bai. Eta egokitu, eta egokitu, bar da. Bai, pero a mi, el, el tema siempre este de, de las... La mejora de las, de las infraestructuras, las nuevas inversiones, eta guzti beti egiten dira, eta hori da nire keska beti da cuando hacen una egiten dutenea, o sea, gauza berria egiten dute, ba, herriaren kontsultatu gabe. Claro, claro, eta gero, claro, egiten duten gauzak, adibidez, sí. zenbat planteamendu goi dira gaztaino eh, berritzeko, eta zenbat borroka bai. egin da hauzo hortatik, bueno, egin dugu auzo horretatik, da, beti, irten bidea, que meter una puta carretera por el medio del barrio, ¿vale? O sea, vale, oire al pato, ¿verdad? Zer, berriro indar vale. pizka bat hartu du, hoi da beti da, beti, beti da, beti, o sea, beti da nik, markatu, eh, ulertzen bai. dugu, ba, trafikoa, ulertzen da, eta maestasuna egon bar da, pues, vale, pues, jarri bitopo segunduro, nahi duzuna, baina, hostea. Ba, bai. gero, zaindu herria ere, ez? Oi, bai, igual, Horeka bat bilatu, no? Mm Zerbitzuaren eta no, ongizatzearen artean. Bera llega aurreik badute, ba, hemen digo amar urtetara, egin badute, dute, ba, bi minuturo topoa, pues, bueno, pues, da beharra hori, vale, eta nina jago de topoa bi minuturo izan, eta kotxea gutxi hori izan, mhm. izatea. Mm Baina, karo, hori izaten bada, edo esan nahi badu, egin badutela muro bat, hor, porque no quieren soterrar el topo, pues chico, pues mira. Pues, eh, pues que pues tu frecuencia me quita a mí la frecuencia cardíaca. Gonzalo, Topoa, topoa, topo, ¿eh? Gente, gente, gente asko ya bizi izan da, nago duen la. zarata horrekin, zarata Sarata bat, orain, orain bi, bikoiztu, bikoiztu behar pues da Bueno. Bueno, onaino. Onaino. Onaino guaz. Ekik jarraituko du informatzen. Baina du, topa intuko erratxa joa, eh? Ah. Topa intuko. <laughs> Literalki. Apa erratxa jo horri. Ja, ja. Vale. A ver. Hale ba. Ah. Bueno, beste, beste... Beste gertokia. Albiste batekin hasiko gea. Urrengo parada, venga, urrengo parada. Urrengo geltokia Donostia daukagu. Metro, Metro Donosti. Eh, metro, Donosti. <laughs> Metro Donosti. Bueno, azte honetan jakin dugu Donostiko guardetxea, eh, gaztetxeko gazteak ere absolbitu egin dituztela azkenean. Akusatuta zeuden usurpazio delitu ez, baina harrigarri do edo ez. Bai defensak, bai fiskaltzak absoluzioa eskatu zuten. Beraz, donostiko udala zen bakar-bakarra tematu zena, ba, akusazio horrekin jarraitzeko. Eta, ga, eta gazteek esan dutenez, horrek esan nahi du, ba, guardetxean antolatzen ari diren jarduerek, ba, horrera jarraituko dutela. Ideien gudak bizirik animatua eta borrokalaria eta guardetxe bueno. zera historiakin la, bueno, pues, gaztiak gaztiak, gaztiak. baina bueno, ondo, ondo da jakitea ba, bueno. Bueno, berri hon bat ez? berri hon bat, baina bueno hori, o sea, donostiko udala jarraitza ze horrekin pues, ekin eta ekin men, que representan al pueblo nahizeta nahi alkatea aldatu den Aldatu da, baina formak ez dira aldatu. <laughs> Muina ez aldatu, yes. bakarrik aurpegia. Bai, baina aurpegi horrek... Eta adina. Bai, adina ere. Gazteagoa da. Hora bueno, ingoarkatea. Oa ingoari azte eta aurpegi iri egia esateko. Ba, gazte xamarra. Ah, Ni ez da, jo. Gazte xamarra da, bai. Eta, bueno, jarraitzeko aurpegi duiekin, betiko aurpegiak eta beste aurpegia dugu, gozada, resolekoa. Ara. Ara bai? Bai. Da nola ditzen da e, e, da tipo hori morroi hori, ez? Jota... Josu Jon? Josu Jon. Josu Jon pelotón. <laughs> <laughs> Mr. Trump. Mr. Trump. <laughs> Thank you, Mr. Trump. Pues el, Mr. el resol pelotón, tipo horrek, da horpegi, horpegi zabala da guen da kana, ba, ba saldu gure herria, saltze, bueno, saldu ondoren ez, eh, amerikan, pues nahi dutela ba, eraiki ba, proiektu eliko bat domiko eta biandizen, bai, inguruan. Orduan, bueno, pasaden gaztian, biandizen domiko plataforma mobilizazioa burutu zituen oi hartzen eta horretako mendi ingurutean e, eh, Resol enpresak burutu nahi duen makro aurka. Eta, bueno, hoi sakontzeko eta informazio gehi aukitzeko, nahi baduzue, gonbidatu zaudete, urrengo ostirelean... Biaste, biaste barro, barro. biaste hilaren hogeian. Barkatu. <laughs> Egot absolu. <laughs> Plataformako kideak, bueno, ba, gaztainon dira, ba, komentatzeko, eta jakin izan dugu, ez dakite eh, albiste bezala eman dugun, baina ertzioko... Bai, ertzioken ere, martxoko ertzioken, eh, ere egongo dira. Nos, nos han quitado la entrevista. Ba, Julen, vamos a por <laughs> Te queremos, Julen, pero no nos hagas esa jugada. Baina, bueno, eh, da gai interesgarria, eta... Bai bueno, da betikoa, oza, gure, bueno, hemen gipuzkoa ja oso Lazka Kristonson alde berdea, oso landa ere mua oso zabalak, eta, bueno, como hai espacio de sobra, pues vamos a meter más... Mielda. Man, man, man, mielda, más cosas, más consumo, eta, bueno, nik bide batez hau da ere eskatzeko jendeari arduras izateaz, ez, arduratxo izatea, ez badugu nahi gauza bat ere, ba, eskontxumitu ere, ez? Mhm. ba, zentsuz jokatu, eta, bueno, piztu irratia, itzali telebista, argia <laughs> Ba, gutxo bai, konsumitzen du. Muy bai, buen kotxe. Bai, bai, gutxi konsumitzen du, eta buruko mina gutxio. Bai. Eta jun mendira, eta jazta. Eta jun mendira, por ejemplo. Baina, bueno, gombidatu zaudete, urrengo... Ah, bueno, esan... Bi este barru. Bi este barru. este barru. <laughs> Ba, gaztaino lokal berria eh, emango duten e, eh, itzaldia. Nez utziko bai. diego lokal berri esateari? Zezen bat urte ditu, ja, lokalak? Lokal berria hori jaio zen Amairu urte, ozen bat ditu. Jaio izen egin, baina... <laughs> bai, bai, bai. besti izen egin zun, baina... Bueno, lokal berria. Lokal berria... Se quedo. <laughs> bueno. Vale, Ea, ba. pues seguimos con las noticias. Eh, por comentar que el... El viernes, pasado, pasado eh, hubo una movilización en Oyarchun, en la zona de Mamut, eh, a una empresa israelí eh, que se dedica a la ciberseguridad. Y esta empresa se llama Alot Communications. Y, pues sufrieron obviamente pues un boicot de pintadas, pues, una especie de scratches físicos inmobiliarios. pobres, y eso. Bueno, pues a seguir. O sea, está en Mamut. por lo que he oído, está en, la, en, el sexto piso de las oficinas de Mamut. Sin esta información Entrando a la derecha. Entrando a la derecha, segundo, pero lo has oído, simplemente lo, lo oído. Lo he oído. Lo has oído. Ahí huele a gasolina, ¿no? ¿Tú crees que aquí estuviste, Esther? ¿Está? Mm, aquí No este sé más, no sé más. Vale, vale. ¿No viste a yo suyón por ahí? si habría gasolina podía estar, <laughs> pero... Mr. Trump, Mr. Trump. Me siento Estamos trabajando en ello. No, no a hablar de yo suyón. I'm sorry, I'm sorry. Trampantojo, ¿no? Trampantojo. Bueno, va, que deriva. Ah, eh. Bueno, va. Oye, eh, beste, beste albiste bat. Bueno, eh Portuetako langileen greba daukagu egunotan. Gaur otsailaren 6an greba egin dute. Italia, Frantzia, Euskal Herri, Espainia eta Marokoko portuetako langileek e, ba, ez dutelako edo adierazi nahi dutelako ez dutela laguntuko Israelera doa arma bidalketetan. Beraz, hemendik ba eskerrik asko langile hoiei, pues beraien burua hor jartzeagatik, beraien gorputza, beraien lanpostua, e, eh, ba, ba, bueno, genozidio hortan eh, bai. ekarpen batez ez egiteko. Mm. Bai. Bueno, ez John McDonald's era, ez John McDonald's era, joder. Ah, bueno, sí, ahora pequeño audio, da. Bai, baina ez bai, bai. eh? <laughs> Bai, bai, bai. Lasei, bai, bai, bai, argi eta garbi salatu nahi dugu oraindik ere Palestinan e, ematen ari den genozidioa eta modu berean e, ozen esan nahi dugu ez dugula onartuko gure portuetatik inongo armen esportaziorik Israelera. Los trabajadores y trabajadoras de los puertos de Euskal Herria queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino todavía a día de hoy se está dando un genocidio contra Palestina y de la misma forma queremos decir que no vamos a permitir que desde nuestros puertos se exporten armas hacia Israel para potenciar este genocidio. Cuando me la mañana me ducho con del mar, pienso solo en una cosa, sí, vamos a llegar. Marta, no voy a dejarte sola, yo no voy a traicionar, yo te hago una promesa. Portuko en greba, eta, bueno, ni, bueno, es portutan abiatuko gea, abiatuko había ¿Y eso cómo funciona? ¿Que es la, misma empresa que gestiona los diferentes puertos o, es la propia diputación? O... No, son los puertos. O sea, no, son empresas privadas, ¿no? O es puertos del Estado. O sea, eso... sí. Bueno, aquí ya no sé si se ha, pasado o no, pero los, puertos suelen ser eh, competencia eh, del Estado. Eh, por eso están las guardias civiles en el puerto de pasaje. y todas hay puertos del Estado y luego hay los puertos pesqueros. están bajo lado de joder, jurisprudencia no, bajo otra autoridad son otra competencia pero estos los puertos comerciales industriales son puertos del estado son funcionarios también vale. Ah, son funcionarios y taniri o sea ni kaipatzeko, jo, pues eh, queda ejemplo bat es eh, digamos edo sin languilla porque Hau ez da bakarri mugat, ez da bakarri mugatzen, sea, eh, lan hortan, ez? Que hai otros, por ejemplo, la peña que, que en vez de consumir en ayot mamut, las empresas que quieran hacer cursos de ciberseguridad no vayan a Mamut. Vale. ¿no? Eh, otras, em, otros trabajadores que también pues pueden manejar, eh, sabemos que hay ciertas empresas que pueden hacer piezas para no sé dónde. Bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no? De decir... Len, bueno, aquí lehen, lehen, bueno, nadie de mundu gerran adibidez o Adibidez, e, Frantzia batean okupatuta zaudela eta zaude fabrikak egiten zituztela piezak e, ejertzito naziaren zat. Mhm. Eta naziak beraiek ere etzian fidatzen asko pieza horietaz. Yeah. <laughs> langileak, pues, por lo que sea, pues, ez zuten bere bolonda dere ikonena jartzen pieza gaiterakoan. Mm sabotaje bat itema, iten zan produkzioan. Mm -hmm. ematen du aztu dela, baina, bueno, agian, bai. agian berreskuratzeko garaia da, ere bai. Hori da, hori da, eta bueno, da, adibide txiki bat, oza, baina adibide hori, oza, igual, zabaldu daiteke eta espero dugu, zabaltzea, eta ikusten badugu gure lantokietan, ba, edo susmatzen dugu, gure enpresa parte hartzen ari da, nola bai, parte txikian edo handian e, irrelgoko bai. genozidotan, pues, mesedez, e, bai. kontura hartu, eta hori. Eta bueno, portutik, portura, ba, jarraitzen dugu zeren ke wow como escarpias Ez daki Baina, bueno, jakin dugu dan Danbotorre martxoaren hogeita abiatzean Gazara joateko flotilla berri bat abiatuko dala Oraingoan sekulantolatu den ekiminak handiena izatea nahi duten itxasua esende horretik abiatuko dira gazako herritarrak parat pairatzen pairatzen, pairatzen duten blokeo hautsi nahian Ea ba oraingoan Bai Ea. bueno a ver Ni gustez de no jakiten o sea Nik beintza pentsatzen dut ez dala ez dala lortuko, ez? E, puskatzea blokeoa, baina beti no, no, simbolikoa. Elburua, bueno, da, elburua beste bat izaten da, ez bakarrik hori. Bai, ja, bai. me, aurrekoan ere etzen iritsi, baina mm, mugitu zuten kriston bai. eh, arrakasta handia izan zen eh, edabide guztietan zegoelako une oro eta, eta palestina zitzekitu zalako hori da eta orain precisamente palestina eh, oh. ematen du desagertu dela Eh, es, más, o sea, ha desaparecido. nadago, ¿eh? vaya sueten eh, han tenido el atrevimiento, o sea, si ya eh, tenían el atrevimiento, o sea, ya a orquestea como ya el, puto resort otra vez. Bueno, si yo ya tengo, yo ya tengo casa comprada. ahí. ¿eh? Sí. <laughs> no, no, no, no habrás comprado que he comprado yo. No vamos a ser No, no, no, Por segunda vez no. <laughs> no vamos a ser tú y yo vecinos otra vez. Eso es, vaya. La, la está aquí. Está aquí. Te, recorrido acá. Eh, ni ah, guste, ni guste de, que mm, dara matela ja e, ia mende bat erakusten borondate oso e, irmo bat e, beraien ez ziela jungo. Eta mhm. punto. sea, Bai, bueno, ez dute jungo, baina hilko dute. Ari da hiltzen, pixkanaka, pixkanaka, gaur egei, bihar e, beste amar, besta da. Eta, bueno, azkenia, ba, nik ustez, eta ulergarria da, pertsona bat bizitza ja, bi urte, ir urte, lau urte, olako balditzetan, oza, kriston meritoa bai. dazkate eta bai. ni joten madira orain e, ba, eh, beratzen baute ba, nik uste argi dakatela ba, e, nik uste argi dakatela ateratzen badia ez direra itzuliko Osa, beraien, beraien bai. aitona eta mona eta asko ja, bizitzan dutelako gazan bizi direnak nik uste erdia baino gehiago errefusiatua dira. Osa da, palestinako beste tokietatik jundako familiak. Bai. O sea, ya la reiterazio bat ez dela. Bai. Eh, nik uste oso barneratu da katela. Bai, bai, bai. O sea, baina bueno, que ez dakit, o sea, se den, baina ni uste hau, o sea, zueten hori atzean ez tapatu da, jendea jarraitzen du bizitzen, ikusten duzu McDonaldsen sí. bete-betia. Bai. Bai. Sí, sí. Jarraitzen du jendea, gero, bos, bueno, hori ingindarra pixka hartuko du, seguro, e, mobilizatuko da jendia ez dana mobilizatu bueno, mugitzen dana bakarrik modan gatik, ez? Bai, bai. bueno, hori, bueno, salimos otra vez, ya está, ez? Baina, azten dinean, nos vamos a McDonald's. Mm. Ole, kontrol de Alot Mamut, y bai. me, voy a comprar un... Es que, bueno, gu kasu badugu, ekitabio desagutzen dugu bat, eta, bueno, es que es mi jefe, <laughs> mire como se arri el cabrón. <laughs> Bai, Vaya, bueno. hola. Claro, pero también juegan con eso, ¿no? Claro. Eh, con tu necesidad. Claro. Tu, necesidad vale más que tus principios ahora mismo. sí, ¿eh? bueno, eh, bueno, ¿qué principios? Hay gente que no tiene principios, ni final tampoco, ¿eh? O sea, <laughs> ni principio ni final. Bueno. Eh, bueno, beste aia, portura, aia, beste portura. Bu, beste, beste, beste, <laughs> <laughs> ah, bueno, oen donostian gaur bertan, oen atxaldeko zeiterritan izan da e, konzentrazioa, venezurako gaierekin, jarraipen, jarraipen egiteko. Ah, ez Marina. O sea, Maria, eh, Marina, cojo Marina. <laughs> Corina, macho. ¿Ein? ¿Ein? María. No, no, por lo que sea, María Corina no ha aparecido. No ha aparecido Marina. Eh. O sea, María. <laughs> <laughs> Eza, ba, bueno, izan dago, eh, askapena, eta beste kolektibo, meika kolektibo deituta, ba, ya, ja betea pasada, ya presidentea eta eta zilia diputatua atera zuten eta ez er, konzentrazioan, ez eh, mategatik, eta oso lotuta dago, bai gazakoa, eh, gazakoa intzuten intzutena, etzen ezer pasa. Bai, eta lehenengo momentuan ez dezunean gelditzen, pues, esate dute zergatik ez dugu pitan egingo. Eta iruta. Eta irutan, eta hor dago, daude, ba, mehatxatuak, e, Amerika Latinako, e, nik uste, mm. erdi, er, errien e, erdiak. Osa, Kol Kolombia, Kuba, Nicaragua, Mexiko. Bueno, Beraien herri propioa ere, osea, estatu bat barra ere, Bueno, estatu bat utan... Zipatzearen eta... Aiz, eta, bai, bai, osea... Hori horrego, da, ah, eta gora ipatzeko da, zentzu horretan, estatu batuetako herritar asko kalera atera bai, direla, eta, bai, bai, bai, en bai. fin, hor bai. daude, ez? Eta, ja, bada, zer bat atera iduketa egon diren, eta jendea eta, eta, eta, protestatzen ari dela. Akatu ere indutuzela indut jendea, bere, bizilagunak babestagatik. Bai, bai. Literalki. Bai. Bai. Hola, da. Eta eta holako berri pozgarri batekin, bale? <laughs> nik uste ja blokea. Bueno, baina nik uste garrantzitsua dela hemen kontatzen ari gean albisten artean batzuk positiboak dira, beste mm, batzuk ez. Bai. Baina duela gutxiz dakin hori entzun, entzun nion. Mm, urte zurte, boladaz bolada horrelakoak daude. Eta, bueno, eta egunerokoan eragina dauka gugan, bai. baina esperantza galtzen badegu, Ez. Gureak egin dute, osea... Esperantza ez. jaraitu jarraitu behar dugu eta jarraituko dugu bizir eta jarraituko dugu eta ez dago besterik. David ekin erran eh, honekin ere itzen genuen, gaudela ziklo aldaketa bai, batean. Bai, bai. Osa, amerikanoak bera, berakadoazte, eta berakadoan, oza, berakago momentu honetan eh, bortitzagoak izan berdia. Zer leno piskatitze egitarekin, ja jendeak kaso egiten zieten eta ja ez diete horren beste kasu egiten, eta bortitzagoak, eta gogorrakoak izan berdia, ze bestela ja ez dira inposatzen, leno bezala. Bai. bai, baina hori dago palestinakoa, edo azken bi urtetan gertatu dena, mugarri bat izan, izan bai, dela, mugarri mugarri bat izan da, zen e, urteetan saldu izan diguten diskursoa ikusi dugu gezurra, zara. Osa, ez dago legedirik... Eh, el nazioarteko zuzen bidea na, ez, ez, ez, dago, onu ez du ezetarako balio. Eh, Eta herrialde eh, pues, egin diote por, pues por, por, ¿eh? eso, por eso hay que hacer el Consejo de la Paz, como dice Trump. Es que <laughs> no es no es La, la, Mesa de la Paz. La Mesa de la Paz, tú pagas 6.000 millones, mil millones de dólares. Espainiako gobernuari ere eskenio mendio Pero porque, porque somos españoles y no tenemos pata. <laughs> no hay dinero. Bueno, eh, Espainiako gobernua izan da gutxienetako egin zion aurre, pixka bat trampi, hori ere aipatzeko da. Bai. Bai. Bai, sí, pero nos ha borrado la carpeta del Telegram. <laughs> Pedro, Pedro. Arregarre, arregarre badare, eh, Venga, urtzi, ni, esan. Ni, que esango dut, baina Espainiako eh, bueno, gobernua izan da, izan da potable, bai, eh, bai, bai, zen ikusten dituzu beste batzuk, adibidez alemanak, dakaten trauma, beraien trauma historiko horrekin, e, berriro ere, oen dela hilabete bat edo, berriro ere, hasi dira armak saltzen, ja legalki berriro Israelea Bai, bai, bai, bai, bai, eh, Bueno, ahí bate esaten zau por aktibo, por pasivo beti genezo lleva babesten. Sí, sí. Eh, <laughs> siempre está ahí. <laughs> Bara, ekoa ere... E... Eh, e, eh, otan, erakutsi dute da otan zer da, otan esatu batuak dira. Bai. Esatu batuak eta zerbitzariak. Bai, borroiak, oza, sea, eta bai. aparece logo el, este, el otro, el yo soy yo. Hoy va hablando, a hablar de yo soy yo, no tío, no hay que estirar la lengua. <laughs> es, pero bueno, ikusten da, nola eh, pues lambe botas, es por no decir esa palabra, o sea, vale, voy, vaya, bueno, es que da como gendea hoy, como rollo de besela, digo, bueno, pizca de vida de Badeu, que mucho mucho mucho mucho de sargera coche de usted certazuan beres holakoa, petróleo. Bai. Bueno, bai. Money, Puntu, Bai, baina, o sea, bilera bat, Dollars, e, e, bombardaz, bombardatzen dezu bombardatzen dezu herrialde bat, eta etzea biltzen ezakiz politikoekin, o ezakiz biltzen, biltzen zea, petrolio, petrolio enpresekin, e, eh, bueno, vale, oso no, oso no, baina. Eh. Politikos, pake. Bai, eh? Tira ba. Bueno. Onaino... Ah, onaino berriak igual, es, bueno, eta gero. Nik, bueno, gauza, nik aldera, o sea, porque... Ni, ez, ez, ez, ez, es ez, bueno, confusiones mentales, en eh, ese ez dakit, oza, nola ikusun zuen ere erantzuna, ez dakit. Ba, egia esateko, ez zau jendeak egirik. E, Venezuela, aspaldi, aspaldi, e, ez dakit, jendea ze dakan, Venezuelakin ez du irudio bueno, ematen. Badakit, Edabide, eh, ba, zera kusten dute. Ba, claro, e, oza, e, urte, urte asko edabidetan karikatura bat santzen digutela. Ba, ba, ba, ba. eta, bueno, bai, bai, bai. eta hemengo jende asko irentxe egin o irentxe Hmm irentxegun, irentxegun dugut urteetan. Osea, de, ez jakintasuna venezolari buruz da, erabatekoa. Bai. Da, erabatekoa. Zuk esaten diezu jendeari, e, venezolan komunak daudela, eta jendea, e, eso? <laughs> ez dakizu, ez, dakigu, ez zer venezolaz. Bakarri bai. ba- dakigu... Baina eritxea bai. Ez baina, baina Baina aurri ditugu. Bai. Telebistak eh, sartzen diguten, oi, telebista sartzen dugu, eguneroko pozoidosia. Baina. Venezuela, Venezuela ekin bezala, beste gai hauskoak ekin bezala, eta horrekin geratzen geha. Ha, ah, bueno, e, gauza da, bai, e, karikatura horren gatik, e, eh, urte asko dia, ja, sinesten diegu, esaten digun guztia, eta ja, bueno, gudak egun bezala, lehenengo, lehenengo doa kobertura mediatikoa, eta kobertura mediatikoa dagoenean, atzetik handoa erasua. Homen, ni bakarrik jakitekoan e, Venezuela, ja, aipatzeko moduan, edatua, eh, oza, venezolar guztia, dazkate, su, su kost, eh, de la Constitución, ez? Bai, ez un kopia. Ba, Chavez egin duen bere garaien eta lakoa, nik uste zoi da, ez dakit, llama la atención. Bai, eta, bueno, ez dakit. <laughs> Naiko, gobertu da eman diogu venezolaik, gobertzen ez, nire beti gobertzen ez, e, eh, miren, miren ez, guren, e, eh, bidaniko emakume hau esaten zegoen ze baldintzatan bizi ziren poreak oski bai. eh tabez aia eh, ez medikurik ez eh, ez ezkuntzarik e, analfabetismoa milioika pertsona zeuden e, ematen zien kasuak non hiltzerakoan jaiotzeko agiria eta hiltzeko agiria batera ematen zietela bai. eh e, olako kasu asko osea bueno, pues, pizkat ezagutzen da zunean, ezagutzen pues, <laughs> eta, eta, eta ala ere, pues, <laughs> alde batetik batzuk ez, dio, diote kasurik egiten, no, es una diktadura, eta beste batzuk, pues ere, haitu behar eh, a los puros, esan ez, eh, oi, ez la benetako irautza bat, zen, ez da ba, eh, no hacen, eh, no hacen lo que yo les digo. Los puros hay que fumar, <laughs> los puros hay que fumar, punto. Eh, bueno. En Hola, fin. Sí. de <laughs> Eh, bukatzen Venezuela, es Bai. Et, musika... A, a, eta Misterio. Misterio. Vaya suspense. Me voy a fumar. En <laughs> los salones de la tierra. Aquella noche del 3 de enero el cielo se abrió con truenos ajenos. Desde la Casa Blanca un mandato cruel de un hombre que ve naciones como trofeos. Soldados en puestos, guardianes del alba, venezolanos y hermanos cubanos defendiendo la tierra hasta el último aliento contra el ego de un líder que ignora el dolor humano. No fue justicia, fue un capricho imperial. Trump firmó la orden sin mirar ceniza quedaron vidas truncadas de quienes soñaban con paz, no con guerra. Recuerden sus rostros, no los olviden jamás. Los que cayeron su sacrificio late nuestra verdad. Por ello resistimos, por ello seguimos aquí, por ellos la bandera no se rinde. No. Mi sueño, el que sigue entero la que está gritando. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. ¡Por nuestro muerto Y un minuto de silencio, por una vida de combate. ¡Por nuestro muerto Y un minuto de silencio, por una vida de combate. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. ¡Hasta la en Maquiricabe, anda pase. Se alta pase, Maquiricabe, anda pase. Anda pase. Maquiricabe, anda pase. música chocoa. música chocoa. alta pase. Se se se Kaixo Gabon. Aldapaze berriro hemen gaude. Zetaje. Ai, <laughs> jo, Barkatu. lasai. Aspaldi entzun gabe abesti hau, baino eh, entzuten dudan zetxa, aldiro. menos. Bai, entzuten dudan aldiro, altxatu eta dantzatzeko gogoa <laughs> sartzen zait. Por este merengon. <laughs> Elektromerenge. Leche merengaba. Eke bakatan salaba. Tolon, tolon. Tolon, tolon. Bueno, hemen de berriz, pasado denboratxo bat, eh? Azken bai. zetajetik, 2008ko lehenbizikoa izango da? Esango nuke, ez da? Bai, bai, <laughs> bai, bai, nik uste baiet. Oh, berriz daude hemen, oh, oh, qué rollo. Los pesados de la música. Hombre, ya. El mayores, en los menores. Yo, a ver, a ver si me acuerdo la canción esa, como era de... Zein. Es aquí, bueno. Ah. <laughs> Uy, que me, que me chivo. Ah, ese, es. ah. orain, orain itxoin. A ver, a ver, a ver. Ahora Orain itxoin. Bueno, gaur, Gorco, bestia. ¿Qué hemos traído? Hoy un día que hay tanto pupurrí de, temas, ¿no? Que no pues más pupurrí. Hoy no vamos a seguir una línea. Hoy seguimos eh, ondas, <laughs> sinusoidales, redes, o a dos. Y no hay helicoidales, ¿no? <laughs> Eduard Punset. bueno, eh, cuéntanos, Nagore. Va, Gaurko abestia da abesti bat behar bada behin baino gehiagotan proposatu didazuna ekartzea, ez bai. nago ziur, baino ez genuen ikusten edo ez da abesti bat, e, bueno, errexen entzutekoa, esango nuke, are gutxiago mm. kantatzekoa, <laughs> orduan bak, kostatzen da. Bueno, gaurko abestia daitzen da, kanzion sin miedo. Mhm. Eta kantatzen duena eta bestia idatzi zuen emakumearen izena Bibir Quintana da, bera Mexikokoa da, mila bederatziron eta lauro bostean jaio zen eta musikaria da. Musika ikasteaz gain, pedagogia ere ikasi zuen, eta bere abestia, ukanzion sin miedo, bin mila eta hogeian atera zen, berez, e, mon laferte musikariaren egin mm-hmm. zuen, berak eskatu zion, e, baina gero egia da, ba, bihurtu da e, ereserki feminista bat. Berak e, idatzi zuenean Molanfertek eskatu zion feminizidioi buruz mhm. idazteko abesti hau, kontzertu berezi baterako, uste dut egin zen kontzertu baterako, eta e, Bibi Irkintanak buruan eugizuena izan zen, ba, bere unibertsitateko ikaskide bat, erailegin zutelako, zutelako. Orduan esan bezala atera zutenean abestia 2020an ere zerki feminista bihurtu zen. Bertsio ugari egin dira munduan zehar, baita Euskal Herrian ere, inoiz entzun izan dute euskarazko mhm, bertsio bat. Mm guk gaurkoan eh, jatorrizkoa originala ekarri dugu. baino, bueno, e, egia esan, oraingoan askotan hitz egiten dugu, ero komentatzen dugu pixka letra gaur ez dago beharrik. egia esan, Ordun ba, bueno, zuzenean hasi egingo gea. Vale. Jorge. Entonces eh, no ponemos canción, sino que la vamos a tocar. Ah, eso es. Ah, ah, vale. Así que coge la guitarra, Paco de Lucía. sí. Su bueno Hori da, uh, orduan, bueno, egingo dugu eh? Chiquito, alda, pabe. Eh, no, Peter... Eh, el, el gacela y la cangreja. ¿Cómo? Peter, ¿cómo era? La repompa. La repompa de gaztaño. Te, refieres al pensador argentino Peter Capusotto. Peter Capusotto. bueno, egia, egia da, abesti honek solemnitate pixka bat bai. kontzentrateko gea egingo dugu aldeguna eta gero komentatuko dugu agian ezagutuko dezue estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente todas las compas marchando en reforma, por todas las morras pelando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que retumba fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si el de algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que fuerte, nos queremos vivas caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemblen sus centros la tierra al sororo rugir del amor y retiembla sus centros la tierra. Al sol de la Olé esta bat. es polita Eh, Bueno, Parece mentira, pero no viene <laughs> Bueno, bueno. Para, para ser de ¿Qué pasa? a ver, al LAPAVE al ¿eh? O sea, contos ¿eh? ¿eh? están los artistas, ¿eh? y las artistas. Bueno, hay cada artista la para ver ya también es verdad. <laughs> Es, pero pues, joder, es, un lujo. O sea, joder, la hostia. canta que alucinas. bueno, a ver. <laughs> Sí, bueno. Sí, porque el de la guitarra mal. la guitarra muy mal. <laughs> No, e-, ese, es el técnico que no sabe sintonizar bien eh, el micro Ese es. y no le baja el. Eh. Bueno, es que rigasco, es que rigasco. De nada. Es que placer. Un placer. Bueno, ez dago ekarri nahi genuen, hori, ez dago, ez du azalpen handik behar. Baino bai, e, aipatze harren pare bat datu, e, UN Women erakundearen arabera, ozera, sea, nazio batuen erakundeko emakumeen atalaren arabera, 2008 an lauan, berrogeita marmila emakume eta neska akabatu zituzten, edo bikotekidek, edo senideek guztira bikoteki dozen ide izan gabe, lauro gehieta mila eh, neska eta emakume. Bai. Eh, estatu bat horren bakarrik? Ez ez, mundu osoa. Mundu, Bai. Orduan, bueno, ba, honek esaten duena zoritxarre zentzu osoa dauka. Eta hor ditugu adibide bezala, ba, Epstein arxibo mm. hoiekin atera mm. den guztia, ez? Ba hori, bai, ba, ba, ba emakumeen kontrako, emakumeen kontrako e, indarkeria hori leku guztietan dago eta argi dago zegean e, batez ere elite hoientzat ez gauzak bai. gauzak eta ordun botere txu horiek botere txu artean antza denez ez dago ez da bat ere e, kartzelan eta iztenako, izen asko ipatu ditzakegu ba, Bill Gates ba. adibidez sí, bueno. Epstein bera, en fin Trump, Trump obio, eta agertzen da paperetan, gero bueno, bai. asko daude, egia esan oso eskabrosoa bai. da, eta eta eta lo ez egiteko modukoa onta zitze egitea, ordu nik nahiago hemen utzi, baina zoritxar ez bideak egun ditugu. Baina, bueno, oza, nik eh, sakondu gabe, oza, argi dago, oza, sea, eta ja ez da, emakumen bindarkerien kontra baizik eta eizteneko paperak ere erakusten dutena da, oza, sea, zuke zan, eliteak. Bai, bai. Eta eliteak, dazkate, digamos, carta blanca para hacer los que le da... Claro, gauza da kasu bai, honetan, ikusi dela, blanca, argeta garbi... Ba, narkotrafikua, ba, ba, sobornoa, boteria, mm, osea, da... Zikaragarria, mila, mila neska eta emakume, baino gehiago, bortxatuak, eta bar. Bai, bai, bai, bai, osea, nik ez dut bakarrik... Eh, bai, bai, gertzen zaitu, bai, ez diozula garrantziak endu nahi. Hori da, bai. <clears throat> Porque da, como, bueno, eh, ikusten dugu gure bizitza normalean, ez? Eh? de lo que se decía antes del el farmacéutico, el médico, el cura, tal, jarraitzen du izate. Bai, bai, berdu digo. O sea, beraiek ematen dugu, baimen guztiak egiteko nahi dutena. Mm Bai, baina, eh? ematen, kasuntan, azakete, ematen da irudia da, nola baiteko, ritual bat bezala da, elitetan sartzeko, bortxaketa hor sartzen dara. Oita la, ne, me revienta la puta cabeza. Eh. Bueno, baino, baino, eh, mm, aztertzen balin badia, eh, talde eh, maskulinoak leku askotan, historiaren momentu askotan, eski hori dago, osea, fratria hori, kamaraderia hori, a ber, zenbat negozio eh, putetxetan, eta nola eh, justifikatu bai, diren, eta bai, jarraitzen justifikatzen bai, bortxak eta ordaindua, bai. nahi. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai. potenciadores masculinos ¿no? y de poder. ¿no? Bueno, poder. Podemos hablar de la masculinidad cuando queráis. Eh, eh largo y, pues, ¿Qué masculinidad? <laughs> Por favor. que, que quieren ahora. Ha, habido, está siendo bastante polémico porque en Ibiza hay un par de colegios que quieren como quitar los campos de fútbol de ah. los colegios para que sea como pues para hacer más deportes, ¿no? De, todo tipo, porque dice pues que el fútbol pues refuerza ese sentimiento de odio, de no. Y es verdad que si, hay masculinidad que, no que es un constructo, pues el fútbol la refuerza. Tal y como se hace ahora mismo, sí, claro, sí, sí. claro, entonces pues el mundo del fútbol se, echa encima, o sea, me echaba encima. Sí, pero es que hay, mucho debate ahí. O sea, a ver, a mí. Iba, iba, iba, a decir que les estará llegando el, olor a Brumel y Barón Dandy. <laughs> bueno, ver, este, Julio Iglesias es da, ez reta, ipatzea, este ¿es? beste, bueno, beste, ez? Eh, baina, baina, baina, bueno, bauri egunero ditugula adibideak eta, bai, eta pues, borrokan jarraitu behar degula. Bai, pero, a ver, es que ahí hay, eh, para mí hay mucho debate también, o sea, eh, como has dicho Julio Iglesias, ¿eh? o sea, no porque, <laughs> porque me guste Julio Iglesias, pero yo creo que ¿Y hay... Lo sabes? <laughs> ya lo corto, Lasa, ya lo corto. <laughs> Edita tú. es Nick banua ere, que eh, que zaidan gehiengoa da en boteria. O sea, mm en eliten boteria la porque lo, lo, hay mucha peña que quiere ser quiere llegar a ser esa élite, pero que se queden ahí, eh, o sea, eh, de mataos, ¿no? Eta, baina elite hori nik eh, keskatzen hau pila bat, zeren oinartzen dugu elite hori, elite hori dago beti, oza, leno zirenak aristokrazia eta guzti hori, gero demokrazerekin elitean bihurtu da, baina da mhm. boterea. Boterea azkenian, boter hori eh, nola bai, eh, erakusten dute indarkeria, bai makumen kontra, bai klasen kontra, bai jendean kontra, oza, Bai, bai. tiene muchas caras, ¿no? O sea, bai, bai. Eh, eh bueno, ba, da. Bai, eta impunitatea hori da, nik eskatzen dena eta nola ba, je, e, jendea igual e, babesten du hori, ez? Ja, e, e, no, igual bizkatu rutera zego. E, igual gogorra ziberko, Bai. Beste eskala batean, bueno, kasu nahiko antzeko bat izan genuela oso gertu donostian kote bai bai, <laughs> bai, bai eta, bai, eta, oso, oso, oso antzeko azan eskala txikiagoan eta ni zango unok eskala txikiagoan elite txikietan baina kasua oso antzeko azan eta nire puntu nire oza... eta, eta, eta, ere emakumeak zeuden erdian eh, adikabeak asko bai. Eta, ha pasado en eta Entre la gaztean O sea, el Luis de Miguel este... Joder, PNV-ko en gatik eh, eh Ah, vale, vale, o sea, que la han conseguido el tercer grado con dos años de cárcel. Que resulta que el fiscal no ha recurrido. Porque Qué casualidad. Porque se habrá portado muy bien. No, no, pero es que encima, que, o sea, al parecer, eh, en, contra de la opinión de instituciones penitenciarias, sí. le han concedido el tercer grado y resulta porque el fiscal no ha recurrido. Qué casualidad. <laughs> No, ha recurrido. O sea, botere hori, impunidad de hori, sí. Mm. Bai. es elitetan, o sea, agertzen dira, o sea, arpegi mila, ¿es? Mm. o sea, eta botere hori, eh, ematen dute, ba, baimena, ez nola bait, o, txuritzen dute, bai emakumen kontrako indarkeria, ba, pues bai, eso, abusar bai. poder, o sea, el, el bai, bai. Baina, bueno, baina, o sea, jakiten, mm. naita behin garrapatu e, eh, sea, delito batean saben que a los dos, tres años van a salir así ba, bere egiten dituzte arauak bere entzako hori da, hori da, bai. hori da. baina bai ez da taipatu gabe utzi nahi urrengo gaira pasa horretik, ba, oi, oi horrela dela, baino indarkeria gertatzen da, klase sozial guztietan, ez da bai, bakarrik bai, bai, egiteetan. Ez, ez, ez, ba, hori hola da, baino beste maila batzuetan ere, gizon asko zigorri gabe <laughs> ateratzen dira, egunerokoan. orduan, mm. ba, ba, hori dena, hor dakagun mailaian. Entonces, pues bueno, si tenemos todavía la canción en la retina. ¡Ah, es verdad! Ah, a hacer la, Mayores y menores. La, parte, digamos, analítica y fría. Ya me he dado cuenta que has tocado el mi menor. Eh, casi. Era así. Está mi menor. La volvemos a hacer, sino para recordar, Jorge. <laughs> no. <laughs> vale, pues entonces voy a hacer la review analítica, ¿vale? Ok. Bueno, pues de nuevo traemos una canción protesta, que es como ya la... nuestro, sello, de identidad. protestones si estuviera Franco. <laughs> Esto con Franco no pasaba. Con Franco se vivía mejor. Te lo digo yo. Que, no viví con él, ¿eh? ¿Y el reggaetón de protesta? El reggaetón de protesta, pues el, tremenda jauría, ¿no? Tremenda, tremenda jauría. Tremenda jauría, Ahí, que no sé si siguen o no, pero bueno. aquí. Bueno, pues ya sabemos que la canción protesta, pues es que la voz y el mensaje están en primer plano, ¿no? Eh, no hay muchas distracciones armónicas, porque hay que... Estamos a lo que estamos. O sea, es porque toca mal y... <laughs> y básicamente compone bien, ¿no? Entonces, pues podemos decir que no hay un ornamento, sino que hay urgencia. Eh, la tonalidad principal de la canción, como bien ha dicho X, son en acordes menores, que está en si menor. Y ya sabemos pues los sentimientos que evoca ¿no? este tipo de acordes, que ya lo hemos comentado tantas y tantas veces. Entonces, pues bueno, comentar también que el virtuosismo de Vivir Quintero. Quintana. Ay, perdona. No, <laughs> perdona tú. <laughs> Es por corregirte. Quintero, Quintana. Quintana. Quintero, era el El Colorado. <laughs> Quintana, perdón. Eh, no está en sus creaciones armónicas, que sí son bonitas, ¿no? Y que nos ha demostrado eh, Nagore. Ah, bueno. Sino que el, Menos mal. Sino que el mensaje es realmente pues lo que lo que tiene la importancia de esta canción. sí que nos vas a contar tú ahora, pues de qué trata. Ah, no, sí, ya está. Eso ah, ya lo has hecho, vale. Pues eso, que no hay mucha metáfora. Es no, no, directa, es muy es explícita totalmente. Entonces, pues bueno, para mí esta canción eh, se ha convertido en un himno contemporáneo del feminismo radical. Y hasta aquí mi review. ¡Hala! Chalo, chalo, chalo. Sí, porque eh. o sea, yo a veces me pido con el tema de si es mi menor o son, o son mayor, <laughs> no tengo ni, o sea, ni pajolera. La osa mayor y la osa menor. Sí, y poco La estrella polar. <laughs> Entonces, lo, en en kursua, Antolato dugu. soy antolatu porque vamos. curso de guitarra. ¿Eh? De guitarra o de lo que significa sol mayor, o sea, sol <laughs> mayor y sol menor. Sol mayor, mí. Yo burro, burro yo. Si burro soy yo, por eso. No tengo ni puta idea. <laughs> O El racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! no hay que dejarla crecer. No permitamos que haya una víctima más. Hagamos un frente de todas las puertas que lo encierran de una vez. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! Extrema derecha por el paramilitar. Que los que los financia, que los saben muy bien. piel, quizá no a esta vez. ella para asesino, pues todos sabemos el fascismo es la calle del capitalismo. de Cuba bai, bye bye alerta, alerta antifascista. Alerta, antifascista. Bueno, ni gusto queremos ver. Yo, yo creo que además el programa ha sido... Bai, alerta, que fascismo es, porque... Detrás de todo lo que hemos estado hablando de las noticias, Israel, de vamos, de Guardeche, ¿no? De cómo el ayuntamiento se ha posicionado, mm. de, mm. de, la, de, este último ZG también, de, la, de, lo que hemos hablado de las violencias, de las élites y tal. O sea, eh, creo que esta canción refleja un poco también decir, alerta, ¿no? Esto, <laughs> que, lo que estamos viendo es fascismo, ¿no? O sea ese poder de Einstein, de justo de lo que estamos hablando, pues... Eh, Epstein. Será desgraciado el relativo este. <laughs> mi, inglés, igual que. tanto eh. relativizar, tanto relativizar. Yo me quedo con Peter Satrosky. ¿Te, estás refiriendo al pensador argentino Peter sí. Capusotto. <laughs> Es que yo con Peter Satroski Sanchezky <laughs> O sea, eh, mi pronunciación en inglés como la de solfeo eh, es la misma <laughs> igual. <laughs> Orduan, localean, lokalean eh, guitarra klaseak eta inglés klaseak. Bai, <laughs> bueno, Jorge, tenemos el año hecho, ya, está. Tú la guitarra y el inglés. Vale. el inglés. El inglés. El inglés. bueno. Bueno, barkatuko dira Sango esango laizter egin behar degula bidai bat e, ah, bai. Isabel Erreginaren lurraldeetara. Bai. Oh, Ara. E, e, Aizialdia Aizialdia <laughs> ah, bai, bai, Ojalá Ojalá <laughs> de Beatlesen irira vale. Eh, Jumbo, eh, bueno Ez da, igual egin grabatu ez e- e- dugu zerbait Ba, eh Egingo zerbait Liverpool <laughs> bueno, barkatu digresioa gatik. Bai, bai, bai, ez eta... Don, por donde íbamos? <laughs> bueno, a ver. Zertaz ze, egin nahi gaitu zo, Pablo. Ez, nik, a ver, nik... Fasista, eh, eres un fasista. Vienes a hablar de tu libro. Vengo a hablar de mi libro. <laughs> Ez, nik eh, oso keskatuan nago, o sea, porque ikusten duzu egun erakutuzunea, o sea, nola eh, diskurtsua oso, oso asumitua dago, ja, ez, de, de atitudeak eh, normalizatua. Normalizatua. Bai? bai. bai. Eta pues adibidez eh, irralgoko historiakin... es, o venezuelako ere. O sea, de adibidez jarri dezakegu mai gainean eta bai, urrutera urrutera Bai, bai, hemen bertan, o hemen bertan, o nik eh, ikustea ja, bueno, telebista, ja, Esta entrevista ya es un ejercicio de, autoflagelación, es decir, mm. <laughs> o sea, es como... Me voy a poner, voy a ver la tele, a ver, o sea, cuántos, eh, minutos aguantas. Cuántos minutos aguanto, sin escuchar chorradas, ¿no? Es decir, algo que me alguien que te hierva la sangre. Sin que me hierva la sangre, vaya, porque todo es... o sea, flipatzen dut o sea, nola, sea, eh, Nola Asten dirá es que el, este mentiroso hijo de puta... Punto, ya está. Ya no hay más discurso, ya no, se debate la, la idea. el, relato es que no hay relato. No hay relato, es simplemente, eh, digamos, eh, deshumanizar a la otra persona. Baita, normalizatu iraintzea, eta ez dela zer pasatzen iraintzea bai, batik. Hori da, oza, pasada... Lenguan pepeko emakume bate... Hijo de puta, Mm. Pedro Sánchez eh, presidenteari, eta, bai. eta ja está. Ya está. Pepe ez dute bota, ah, ja barkamen askatu du, ja está. Bueno, barkatu. Bai, hori da, eta genditzen zea. Horrela, ez? Bai, hori iraintzen. Bai, eta nola normalizatu da gizartean, ere? Osa, oska, a ver bai. ez da, hemen guk egitea, edo nik egitea, eh, sea, gobernuren aldeko, eh, zera... Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, sin más. orden va bueno, va igual goratzeko jendiari, goratzeko, osea, pixka bat, e, bueno, zibesa, sangre lehenu un genuen si ves a una persona rapada, con... que lleva una esbástica eh, <laughs> no, rapado, como justita Biok, bueno, estaba rapado porque no tenemos pelo directamente. <laughs> bueno, tú tienes más pelo que yo, cabrón. <laughs> Entonces, si ves a alguien rapado... tienes una app de citas por aquí. bueno, herrian dar badago talde bat. Eh, buruz ah, buruzoilen elkartea. Bai, buruzoilen. Esto festa kantolatzen dituzte. Bai, bye, Ah, sí, es verdad, la asociación de calvos, sí. <laughs> Estabas tú pensando. No, este, este, no, porque no le toca. No, sé, A mí me sorprende, sí. <laughs> no sé por qué lo dices. Claro. Sí, claro. Porque tú lo dices, ¿es tu sue, es tu sue ikusten baina hemen. Eskerreko al, aldean dago hile asko eta bai, eskubiko aldean gutxiago. Eskubikoak, eskubikoak. Ah. Ori, ori funaino, eskubiko. Hipi y el hipi. Esto es como el, los artistas. Esto es como el antes y el después. <laughs> Que sepa Bueno, ni piscaba no ahora, o sea, que es que, bueno, piscaba de gingo dugu, eh, no eh, pedagogía, es, eh, O sea, si tienes problemas en identificar un puto facha, nosotros te vamos a dar las claves, ¿no? Sí. Ole. Ahorrera, sí, es, a ver, es un poco de refuerzo de estereotipo, pero es verdad que todos ahora vivimos vivimos un mundo de etiquetas, ¿no? Hace mucho tiempo que, tendemos a etiquetar todo. baten zutean ya estereotipos da zertan izan, estereotipo da ah, baño, pero discurso sí, ¿eh? Claro, sí, sí, pero ahí bueno, está el tema. identificamos... identificar eh, visualmente Sí, sí, no, pero ahora mismo, te, esta semana pasada, hace dos semanas, el gobierno eh, el gobierno español, con, bueno, con acuerdo de varios par con Podemos, me parece que fue, hace un acuerdo para regularizar la inmigración, pero todo el mundo identifica migración, delincuencia, ya hay un... O menas. Decir menas ya es como que ya, no son personas. Sí, ya, ya, es deshumanizar. estás hablando de niños. Y estás hablando de niños. estás hablando de personas menos de edad. Que de niños que han, que han arriesgado su vida para, cruzar cruz. es, que, es, como decir, a ver, pues y, tú vas a, y tú vas a misa todos los días, ¿no? <laughs> Bai bai. bai, bai, aurrak dira. Aurbaz bez gabeak. Bai. Ah, Orduan, daude diskurtso batzuk, eta e, zoritxarrez gure pentsatzen dut, oza, gure jendia, eta ripikatzen dute. Bai. bai. A ber, a ber, genuen, Venezuelakua, bai, baina, a ber, Venezuelakua, zenba jendia, gure jendia, bai, eh, iritxori, a ber, perdona. Eh, baina, arazoa da, arazoa da, eh, leno esan dut, bezera jartzen zuten biztan, jartzen zuten da eguneroko pozoi dosia. E, Tertulia tertulia eta tertuliak ez dienak. Ze paranoia, ze bat anuntzea dode e, eh, alarmanak. Ai, ja. An, bueno, an, bai. Antiokupazioan. Si, sí, si, sí, si. Sí, sí antiokupazioan eh, hori eh... balitz bezala egiturazko arazo eta bai, ez bai, da hau da eh, egiturazko arazoa okupazioa da hori izatekotan da aberatzen arazoa bai eta este ver ez miedo eh, a las arazoetaz larritu behar. Bai, ez, ez, ez, que está ahí, es horti Están creando un miedo. Ni claro, que... están, pero están creando un miedo dirigido, porque ese miedo va dirigido a eh, lo que siempre, eh, migrantes, va dirigido a, pues, al, al, al, distinto. ¿Cuántas personas tienen más de dos casas? es que... Se dice alteridad, el otro o la otra pero, uno, de, los, de los aspectos que tiene el fascismo es crear un enemigo. necesita tener un enemigo. Y ese enemigo puede ser eh, pues el distinto, el, que, es, el, que, el, que es el otro, el la alteridad. El otro, el otro es el, que no es como tú. ellos tienen su estereotipo, crean su estereotipo que tiene que ser uniforme para todos, pues en este caso no vamos a irnos lejos. Tiene que ser español, tiene que ser heterosexual, tiene que ser blanco, tiene que ser hombre. <laughs> claro, ah, eh, Y, a poder ser del Real Madrid. Ah, hombre, por supuesto. <laughs> Y que, le, y, suden las axilas. <laughs> y, y, todos los que no salimos de ahí pues somos enemigos las mujeres que las mujeres que no que no que ponen en duda que ponen en duda el papel de los hombres el, inmigrante el homosexual o el, trans eh, los que decimos que no somos españoles los que todos los que somos distintos somos enemigos. Sí, y luego te encuentras discursos, porque hablando un poco de eso, de la ocupación, yo me he encontrado con bueno, Orre Colania, o sea, Gaste y discutir, decir, les preocupa, y yo les decía, o sea, te preocupa la ocupación, que tú no vas a comprar un piso en tu puta vida y no te estás quejando de que te están cobrando del alquiler 800 euros, ¿no? o sea, es como, a ver, perdona. Me estás hablando de la ocupación que tú a ti te va, no te va a influir, esa ocupación que dicen que es eh. ocupación. Pero no me estás hablando de que te están cobrando 800 euros por un puto, azul en el ah, Azkar olako kuñak sartzen dituzela bai que principios esta cara se que tiene que ver la inseguridad con la con el fascismo pues todo de nada claro de nada pues todo del de zunea nahi de su talde bat babestuko zaituena kakotxarpe erosten dugu eta dago jende asko erosten duela segurtasuna askatasuna una mañana... ¿eh? Claro, diga, ve, baina hori da behar Pero ahí eso qué quiere decir, que eso, es, son gente egoísta que pone, antepone <laughs> ya nos está el técnico aquí limitando los minutos. Fascista. Fascista. <laughs> aquí tenemos fascismo la radio. ¿eh? La, culpa de que del mercenario que nos está diciendo eso, nos le han dicho que solo tenemos dos horas. Eso es sin irratia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién sin sin Eh, Vale, pero bueno, o sea, la piscaba a ver, que igual Gendia, pues eso, pues piscaba de, oye, si tienes problemas para identificar algo, nosotros te vamos a dar las claves, ¿no? Ta, sea, Eh, bai, lokalerako. Bai, ni ber, bueno, berreskuratu genuen e, testu bat, bere garaiko egin, e, unbertuekoren filosofo bai. egindakoan. Idaz, e, leberregile akademiko bai. maravilla unbertueko. Bai. Ja, egun, pena. Baina, bueno, bera, bueno, como todo, pues siempre las obras quedan ahí. Hori da es una lectura recomendable, o sea, la de Humberto Eco y la de muchos más, o sea, quiero justo a Chaldean, Guillén, comparte parte en Gustolerí, eh, Vidal es un... David, de... Bai, Anatomía bai. del Fascismo, Capitán Swing, eh, Bai, Leche. Vaya, Eta, bueno, Humberto Eco da Canadá, justo como eh, tiene 14 puntos ahí, que igual Eh, que bueno, irakurtze bat duzu, oza, irakurriko ba, erresumena Hoi da, azkarri pato punto Azkarri pateko, pero bueno, ondo, ondo da e, ur liburua, bere tesi, zera Ba, vamos, ba, irakurtzea, oza, no. konago, e, konagoa eh, da Baina ingo du erresumen pixka bat, ez? Baina, gaina interesgarria, zera, Umberto Eko, bueno, testu hasi eran esaten du Beha, eh, fascismoaren garen zizala Ra, ba, Mussoliniren garaian, garaian jaio zan, bueno, jaio. Bai. Bai. Eta beha esaten du, e, lehenengo saria irabazizuna izan zala e, Mussolini eta fascismoa goratzen, eskolan. Bai. bai, eta bueno, bere, karo, hasta que <laughs> claro, voy a contar hasta que bai. sale del Oida. hasta que Oida. Bai. liberan digamos Italia hasta liberada se da cuenta de que eh, existía la resistencia de que existía o sea, Que hay otro mundo más, ¿no? pero bueno, estás ahí carcomido, oh, está pentsatzen du, en bakarra da hori. Bueno. Ordun, bueno... bueno aipatzen ditu, eh, aipatzen ditu. banan-banan edo... Bai, Bueno, nik eh, da, para empezar, el culto a la tradición, que está caracterizado por el sincretismo cultural a un riesgo de una contradicción interna. Cuando toda la verdad ya ha sido revelada por la tradición, no puede producirse nuevos aprendizajes, solo nuevas interpretaciones y refinamientos. O sea, kontuz tradizioak O sea, la nola ipatzen dugu Ah, vale. Vale, eh, el rechazo del modernismo. Modernismo. Modernismo. Que considera el desarrollo racionalista de la cultura occidental desde la ilustración como un descenso a la depravación. ECO distingue esto de un rechazo del avance, tecnológico superficial, ya que muchos regímenes fascistas citan su potencia industrial como prueba de la vitalidad de su sistema. Ya va. Rena. el culto a la acción por la acción, que dicta que la acción tiene valor en sí misma y debe emprenderse sin reflexión intelectual. Esto, dice Eco, está relacionado con el antiintelectualismo y el irracionalismo y a menudo se manifiesta en ataques a la cultura y a la ciencia modernas. Hay que actuar, hay que actuar. ¿Para qué pensar? No está haciendo nada. Eso es. ¿Para qué vas a pensar? Tanta teoría. El punto 4. El desacuerdo es traición. El fascismo devalúa el discurso intelectual y el racionamiento crítico como barreras para la acción, así como por miedo a que dicho análisis exponga las contradicciones encarnadas en una fe sincretista. El punto 5 ya va el miedo a la diferencia, que el fascismo trata de explotar y exacerbar a menudo en forma de racismo o de un llamamiento contra los extranjeros y los inmigrantes. Claro, ahí estamos. Hay para todo, ¿no? Justo. Es que punto, o sea, ni ustedes punto yec, o sea, momentos. Eta bere todo Gusto por la clase media frustrada que, teme las presiones económicas que las demandas y aspiraciones de los grupos sociales más bajos puedan crear. Claro. Mm. Sí, sí. Eh, ¿Cuánta gente se o sea, la clase media que ya cada vez ya no existe, ¿no? se va desapareciendo. La clase media que es un invento es Un Y, lo fácil que es, pues, tener a, enfrentado al pueblo y eh. mientras tanto los otros en el eh, cortijo. Eh, hay, dos que, clases. Que se den de hostias. clases, que, se den, de hostias los últimos con los penúltimos y ya yo, vivo, yo de lujo. Ya está. 7. Obsesión por un complot y exageración de una amenaza enemiga. Uh, los conspiranoicos. Esto suele combinar una apelación a la xenofobia con el miedo a la deslealtad y al sabotaje de los grupos marginados que viven en la sociedad. Eco también cita el libro de Pat Robertson, el nuevo, el nuevo orden mundial, como ejemplo destacado de obsesión por un complot. La teoría de la guerra de reemplazo, ¿no? O sea, también. van a reemplazar. 8. Las sociedades fascistas presentan retóricamente a sus enemigos como al mismo tiempo demasiado fuertes y demasiado débiles. Por un lado, los fascistas resaltan el poder de ciertas élites desfavorecidas para fomentar en sus seguidores un sentimiento de agravio y humillación. Por otro lado, los líderes fascistas señalan la decadencia de esas élites como prueba de su débil final frente a la voluntad popular abrumadora. Ahí están los wok, ¿no? O sea, como el wok, el wok, que no es el wok de, comida, de comida. Nazi en garaian acá al juduak alde batetik eh, no tenían ningún valor positivo eran débiles, eran tal, eran Pero, ya, eta era berean, esaten zuten, zara elite bat, Alemaniako, Alemania kontrolatzen zuten. Bueno, hoi orain emakume, emakume naldeko legeetan eta hori ikusten da, zer reakzio dagoen, era bat. Adibidez. El Pacific, el punto 9. El, ¿Cómo identificar el noveno paso? Eh? El, el, pacifismo es traficar con el enemigo, porque la vida es una guerra permanente. Siempre tiene que haber un enemigo al que combatir. Tanto en la Alemania fascista de Hitler como en la Italia de Mussolini trabajaron primero para organizar y limpiar sus respectivos países, y luego construyeron las máquinas de guerra que más tarde pretendieron utilizar y utilizaron, a pesar de que Alemania estaba sometida a las restricciones del Tratado de Versalles. Este principio conduce a una contradicción fundamental dentro del fascismo, ya que la incompatibilidad del triunfo final con la guerra perpetua. El desprecio por los débiles, que está incómodamente casado con el elitismo popular chauvinista, en el que cada miembro de la sociedad es superior a los de fuera en virtud de su pertenencia al grupo de dentro. Eco ve en estas actitudes la raíz de una profunda tensión en la estructura fundamentalmente jerárquica de las, de las políticas fascistas, ya que anima a los líderes a despreciar a sus subordinados hasta llegar al líder supremo, que desprecia a todo el país por haberle permitido dominarlo por la fuerza. Nacionalismo también, ¿no? Un poco. o <laughs> 11. Todo el mundo es educado para convertirse en héroe, lo que lleva a abrazar un culto a la muerte. Como observa Eco, el héroe urfascista está impaciente por morir. En su impaciencia envía con más frecuencia a otras personas a la muerte. No está el campeador. <laughs> la conquista de Granada. Épica. vale. Aquí el, otro para, para identificar. Número 12, Machismo, directamente. Que sublima el difícil trabajo de la guerra permanente y el heroísmo de en la esfera sexual. Los fascistas mantienen, y las fascistas, mantienen así tanto el desprecio por las mujeres como la intolerancia y la condena de los hábitos sexuales atípicos desde la castidad hasta la homosexualidad. Y pasaríamos al 13, que sería el populismo selectivo. El pueblo concebido monolíticamente tiene una voluntad común, distinta y superior al punto de vista de cualquier individuo. Como ninguna masa de gente puede ser verdaderamente unánime, el líder se erige en intérprete de la voluntad popular. Los fascistas utilizan este concepto para deslegitimar las instituciones democráticas a las que acusan de no representar ya la voz del pueblo. Eta... Eta azkena... Ah, azkena. Neolengua. El fascismo emplea y promueve un vocabulario empobrecido para limitar el razonamiento crítico. ¿Qué pasa, bro? <laughs> pues sí. literal. Literal. Literal. Sí, sí, no, es el, lo que hemos comentado, aparte de qué pasa, bro, ya en la, lo que habíamos comentado al principio es empezar un discurso simplemente insultando. Es muy básico, es es que Jorge es un músico de mierda que toca en un grupo de mierda que no sí. punto ya está <laughs> no. sí, sí. algo argudio gustia argudio bai. gustia no hay más o sea es eh, o sea ni gustes o sea eh, naiko ondo deskribatzen du amalau puntuan bai. es que ikusten dugu egunero o sea gure bizitzan ere nola pues bai, baina, eh, bera, el, el, bea, bea testual esaten du eh, gauzak ja ez dira aurkeztuko e, be, berro egarren namarkadan bezala, o hogeita margarren namarkadan bezela. O sea, tampoko son gilipollas. Bueno, ya, no <laughs> e, beste mozorro batzuk hartzen claro. dituzte. Bai, baina, sistemak barra badaki bere bai, burua bai, berritzen. Bai, bai. egokitzen. Bai, baina funtsian, oza, esan nahi dut. atzean ba, dagoena da La, amalau puntu horiek, ezken nire guztes, amalau puntu betetzen dira. Oza, el miedo, el heroismo, Eh, la neolengua, el desprecio a la democracia, o sea, el este- machismo, o sea, es como todo, como eh, están, o sea, ellos, aunque, aunque cambien las formas, pero en el fondo, en el, o sea, digamos, es lo mismo, o sea, entonces, antes han cambiado la forma, vale, ahora el, puto nazi lleva peluca, pero es un puto, sigue siendo un puto nazi, porque sigue hablando como un puto nazi. que decir que, eh, o sea, Gabriel ez dira aurkeztuko zuzenean fasista bezala. Es, es, no es que... Bueno, le no estaré, le no estaré. Vale. Ba, eh. Claro. Bueno, a ver, claro. <laughs> Joder. Mussolini, Mussolini se presentaba como... la Sí, pero porque era una palabra, ¿no? Porque para, mm. para ellos era una palabra fascista. Claro, claro. Hincha, sí. Claro, mi garra mundo, un mundo de rata que no... Estigma bat daka, fastigma hona, estigma hona. Oh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eta bilatu behar dituzte beste mozorro batzuk, eta mozorroik son de lo más variados. Eta vale. lehen alpeatu ditugu, adibidez, los Digo, hostias. Azten zea beira eta gehienak bukatzen dute olako, olako ideietan. Gehienak, gehien, gehienak, <laughs> ez dakit zergatik. Azten dira omniekin, eta bukatzen dute, e, eh, e sanez, bale, no esan dezuna, e, eh, immigrazioa dara konplo bat, e, txuriak akabatzeko. Bai, azken Mamma mia. Bai, ni olako diskurtxotan flipatzen dut. Osa, eske ikusten duzu, egunero, zure bizitza, bai. osa, nik ez dakizuek, eh? baina bizketu handi itzoka. Hor dago, bai, erdago. Bai, Osa, bai. bat, eta pentsatzen dugu beti Euskal Herria daki zer, eta bai, Euskal Herria bai, bai, Eta gero, konturatzen zea, hitz egiten zu bat, edo bestekin, edo eta, ostia, bai, ja, benetan zinisten duz hori. Bat, bat urbiltzen zizunean, esate dizunean, yo no soy racista, pero. Pero. <laughs> ya, está. Y ese pero anula todo lo previo que has dicho antes. Eh, por lo tanto, lo eres. Pues ya está. O sea, el primer cursillo de hablar en público es lo primero que te dicen. El pero anula todo lo anterior. Lo anterior, es que. <laughs> Bueno, vale, eta bueno, ni Eta genuen beste gauzatxo bat ere. Ze, nola guaz, demorez? Amar, minu, amairu minuto falta diela. Fascista! <laughs> son pocos, son bobos, pero organizados. Si no estamos al loro, ya te la han liado. Defienden racismo, marxismo violencia irracional, orden, moralidad, rapa, castidad, obediencia ciega. Hay que andar espabilado no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Machacar sin compasión, quien da primero, da mejor, la nunca, nunca más. Se hace urgente, es necesidad, pararles los pies a sus gilipollas. Convienes al poderoso son para despistar, para no protestar y para asustar. Construyamos pues alternativas. Hay que andar espabilados, no estamos equivocados, que nos vuelvan nunca más. Machaca sin compasión, quien da primero, da mejor, nazis nunca, nunca más. Bukatu geno entzundu zuen abestia, naziak, alerta antifascista, eta eman duguna unbertuekoren zera, identifikatzeko, baldin bat zuen arazuak, entzun zintzilik irratia, ¿ah? <laughs> Mercedes, o sea, no, va, no, va, a ser una cura ahí, pero bueno, por lo menos os va a situar, os va a orientar. Eta... Terapia de conversión. Sí, no, o sea, vamos olvidando de... Pero bueno, Mercedes, o sea, jarraitu irakurri... Leer libros, eso es. Vale. A ver, edozein libro libros este. Eh? También, es verdad. pero, a ver, por a menos, Pablo, recomienda un libro por, lo menos ese, ese texto, Eco. Ese texto de Humberto Eco, fascismo 14 puntos, es muy simple, son no sé si 20 páginas o así. Os lo leéis y por lo menos. Eh, y nos hacéis un resumen a doble página. <laughs> a por lo menos identificaréis lo que es lo que es el fascismo y la que Eso es, que igual ves cosas que dices, hostia, pues igual tengo que cambiar yo cosas si no quiero ser fascista. Porque hay mm. gente que no se considera fascista y, lo es, ¿no? es una manera de darse cuenta. Si es lo mismo que comentaba de, este compañero que no, si la ocupación, pero tú no tienes, si no vas a comprar un piso, mm. <laughs> estás teniendo un discurso fascista. Mm. Lo hemos hablado con las mujeres, lo hemos hablado con este, lo hemos hablado con un montón de historias, es decir, eh, ese miedo, o sea, ese miedo que nos provocan a muchas situaciones deriva en actitudes fascistas. Entonces Yo creo que hay, hay, un punto, bueno, dago punto bat ez ugu nahi kutu, baina da fascismoa nondik andatorre. Mm. fascismoa sortzen da sistema eh, indartzeko. Bai, bai, bai. estatukoa mantentzeko. Estatukoa mantentzeko. Eta fascismoa sortzen da, bai, ba, bai, bai italian, bai alemanean oso argi izan zen, egon zen irautza saiakera bat, bai. eta irautza hoi e, e, galdu ondoren naziak egozien eta lehenengoak garbitu zituztenak izan duzien e, eh, komunistak, anarkistak bai. e, <laughs> eta e, dago Marxe el sentido común es el, sen, es el sentido común de la élite hombre, claro askotan sartzen dugu askotan, askotan sartzen digutena como el sentido común da ideología elitena, kontu o sea, Eso que, hau zentzuzkoa da, zentzuzkoa norentzat. Bai. Bueno, eta kontakizuna zaigela beste bai. kontakizun batzuetara. Pasako gea bai. Bai. Eh? bukatzeko. Ole, eh? ole. Ole. Ke transizio. Bai, bai, bai. bai. Eso ya tiene unas días hilduko, bestela. <laughs> O sea, sartuko naiz ni. <laughs> Oh, oh, oh. Ori eta portu di portura. <laughs> para, los para los anales de la radio. bueno, gaur hemen aldapazen Maria Zulanda zariak. Txeke txeken! Egin da? Nola egin da? Noiztia, sariak. Bai, ba, a ver, eh, sari hauek hasi asizire, bon, deialdia asizen 2000 eta marrean, urte berean eh, eh, herriko berdintasunerako kontseilua sortu zuten eta kontseilua da urte zurte deialdia egiten duena. Maria Sun Landa badakizu idazle bat dela, bai, bai. hemengoa. Orduan berak eh, momentu hortan eh, onartu zuen sari hauei izen hori jartzea. Eta hori xe, 2008an izan zen lehenbiziko deialdia, eta hor jarraitzen dute. Ordun e, eh, kasu honetan mm, emakumeen ekarpena ikusarazteko modu bat da, eta liberean herriaren kronika bat egiteko, ba, emakumeen bio, biografien bitartez. Em, ordun normalean, orain behintzat ez dakit beti horrela izan den, pentsatzen dut baietz, aurkezten dituzte, aurkezten dira testuak, eta bi aukeratzen dituzte, bi saritzen dituzte. Bai. E, orain arte, edo duela lehen urteetan, oharso aldizkarian argitaratzen bai. ziren, eta 2000 eta aterazuten e, atera lehenengo bilduma. E, lehenbiziko urte horietako bilduma, eta deitzen da errenteriako emakumeen aztarnak narrazioak. Hau PDF formatuan dago e, interneten, udalaren web horrian, eta bestela e, egongo dira aleak ere doainik e, jasotzeko. Ordun hori esan bezala 2010etik 2018ra bitarteko testuak jasotzeko eta gero orain urtarrilen aurkeztu dute bigarren bilduma eta bueno berdin deitzen da baino narrazioak bi E, Orduan, bueno, ba, aipatzeko hori emakume, herriko emakumeen biografiak direla, eta azkenean e, helburua elburua ba, genealogia feminista moduko bat e, sortzea dela, ez? Ba, ekarpen hoiek ikusarazteko. Orduan, e, ba, ba, biografia asko daude hemen, baina ni proposatu nahi nizuen bate irakurtzea, laburrak direla, eta gero komentatzen dugu, bale? Orduan irakurriko degun testuaren izenburua da Matxarda etxe bizitza okupatu feminista. Eta hau aukeratu dut zeren, bueno, nahiko garaikidea da eta eta hori bilitako baten bat ba ezagutzen dezue. Orduan e, 2008ko e, irabazletako bat da eta idazlea izan zen Naiara Rodríguez Garayar. Que, bueno, que también es del barrio. Eh, bai, hori da. Ur da, me... bat edango dut. Aldapa be, tamen. Ah, me suena, es que... Be aldapako artistak. Claro. <laughs> Enfrentan agora. Se, se, se juntan todos, eh. Del, del que han hecho nuevo la fachada. Eh. Bueno, así conaiz. Bueno, igual, igual pixka txandaka, eh, egingo dugu... Venga, ba, así conaiz. Matxarda etxe bizitza okupatu Feminista. Larogeiko marka da zen, eta berrogei urtez iraun zuen diktaduraren ostean, krisia, errepresioa eta itxaropen falta ziren nabarmen Euskal Herrian. Horrez gain, egoerak aldaketarako gogoa eta ilusioa ere piztu zituen, eta horrek alternatiba sortzaileak auspotu zituen. Horreta zehazki oso herri zigortua izan zen, eta aldi berean autoritatearen aurkako jarrera irmoa azaltzen zuen herria zenez, askotariko mugimendu eta adierazpenak eman ziren, feminista, ekologista, antimilitarista, lesbianena, irrati libreena, okupazioarena. Alarma, ez, hau nere akarpena da, eh? Hau ez dagoen testuan. Mugimendu autonomoak beraz, sekulako indarra hartu zuen eta okupazioaren eta feminismoaren osagaiak nahastuta, matxarda etxea eta kolektiboa sortu ziren. Matxarda, estatu mailan egon zen lehen etxe bizitza okupatu feminista izan zen. Mila bederatzerun eta lauro sortziko ekainaren bian, zazpi okupatu zutena. Guztira hiru etxe bizitza okupatu zituzten eta horrez gain izen bera kolektibo feminista sortu zuten. Bertan bizi ziren emakumeez edota beste etxe okupatu zein ez okupatuetan bizi ziren emakumeez osatuta zegoen. Nazkatuta zeuden, ez zuten gizarteak eurengandik espero zuena betetzeko gogorik. Ez baitzeuden ados emakume izateagatik izango zuten patuarekin. Hau da, ez zuten soilik gizon baten alaba emaztea edo ama izan nahi, itogarria iruditzen zitzaien. Hortaz, gurasoen etxea usteaz gain, okupazioaren bidez, familia patriarkala eta etxe bizitzen salerosketa espekulatiboa kritikatu nahi izan zituzten. Matxarda, mila beratzeron talaragoita zortzitik laurogeita marrera, izan zen lehen etxea, eta jabetza horretako paper fabrikaren azen. Gabierrotako etxe okupatuaren alboan zegoen etxe ura oso zarra zen. Eta egun gogoan dituzte oraindik bertako hotza eta zarata. Iru solairu zituen arren, goiko ganbaran egiten zuten lo denek, horren bestez, elkarbizitza oso estua zen. Gogoan dituzte bertan igarotako orduak eta festak, baita bitan izan zituzten polizien ez usteko bisitak ere. Lehenaldian aldian, berrogeita mar inguru, inguru igo ziren bertara, eta bigarrenean, polizia nazionalaren bederatzi furgoneta eta hainbat tanketa baina sormena eta umorea matxarden ezaugarrietako batzuk ziren, eta hori egi esker lortu zuten egora aietatik onik ateratzea. Azkenean zoritxarrez, autobus geltoki bat egiteko proiektuak aurrera egin eta etxea utzi behar izan zuten. Orduan, oi hartzungo altzibara uzteko guardia zibilaren kuartel izandakora joan ziren, lauro gaita marretik, lauro mabira. Etxaren baldintzak asko zobeak ziren, besteak beste norberak gela bat zuelako kideen artean aldaketak egon ziren eta aurretik matxarda etxean bizi izan ziren emakume batzuek etxea utzi zuten eta beste batzuk sartu ziren bigarren etxe horretara. Fase hartan pasarteko gorrak bizi izan zituzten, poliziaren lapurret ez gain, udalaren eta bizilagunen jarrera erabat bortitza zelako. Beste modu batera bizi nahi izateak beldurra eragin zezakeen batzuentzat eta bizilagunek adibidez, lesbianak, drogazaleak, aberrigabeak eta inmigranteak bezalako hitzak erabili zituzten iraintzeko asmoz. Udalak berriz argia eta urak kendu zizkien eta haiek barruan zeudela leioak hormatzen hasi zen. Egoera latzorren aurrean, matxardako kideak udalarekin negoziazio fase batean hasi ziren alternatiba zehatzak proposatzeko, baina esentzunarena egin zieten, emakume hoiek ez omen zuten, ezer interesgarririk esateko. Azkenean, Hainbat saiakeraren ostean, udalak oiartzungo ergoien auzoan zegoen erdiko etxean inoretzela eta ura okupatzera animatu zituen. Baina ziren argiak izan eta etzieten esan etxea saltzear zegoela eta laster bertatik joan behar izango zutela. Erdiko etxea, larogeita mabitik larogeita laura, izan zen hirugarren eta azken etxe okupatua. Oso polita eta handia zen, baina hain zen zaharra erortzeko zorian baitzegoen. Bertan bizitzeko ezinbestekoa zen hainbat konponketa egitea, ala nola komunean eta ala ikasi zuten, Madrilgo ligadura kolektiboko kide zen iturgin batekin, era bat ornidutako bainugela bat eraikitzen. Hala ere, etxea laster salduko zenez, bertan epeluzerako egon ezin izanak zaildu egin zuen denbora eta baliabideak etxea txukuntzera bideratzea. Hala izan zen, goiz iritsi zen etxe ura usteko eguna, eta argi izan zuten ez zietela erreferentzia maskulinoei jarraituko, euren modura egingo zutela itxiera, jendea gonbidatuz eta festa bat eginez. Espazioaren okupazioak jakina denbora bestela okupatzera eraman zituen, egunerokotasuna kolektiboan eraikitzera. Antolakuntzari dagokionez, asamblada baten baitan hartzen zituzten erabakiak, beti ere adostasuna bilatzea oinarri izanik. Horrez gain, guztia partekatzea izan zen praktikara eraman zuten balioetako bat. Dirua, arropa, denbora, lagunak, etxeko lanak. Azken horrek gatazka txiki batzuk sortu zituen. Lanak banatuta ez egoteak desoreka batzuk sortu baitzuen. Baitzituen. Horeka aldiz diruaren kudeaketan topatu zuten. Bidez berdinetatik lortzen zuten. Lanaren, txosnen zein diru laguntzen bidez. Eta gastu guzti guztiak estaltzeko erabiltzen zuten, baita aixialdikoak ere. Partekatze hori etzen soilik matxardako kideetara mugatu. Hogeita lau orduz militantzian aritzearen ondorioz, baita talde mistoetan ere nazioarteko aliatuekin osatu zutelako euren sarea. Errenteriako emakumen asamblada, kraska kolektiboa, Zaragozako Larruda, Madrid Goligadura, Bizkaia, Barcelona, Valentzia eta Alemaniako emakume okupak, eta nola ez. Feminismoan eta okupazio mugimenduan sortu zuten deserosotasunak erresistentziak ere sortu zituen austuran diegia baitzekarren matxardare, matxardaren diskursoak eta praktikak. Kolektiboa lantaldeetan antolatzen zen, eta ekintza batzuetan beste batzuekin aliatzen ziren, arren askotan antolatu zituzten matxardaren ekintza propioak. Hamaika gai jorratu zituzten, beti ere sormena eta performantza osagai nagusiak izanik. Larruda eta ligadurarekin sortutako ingeniaritza genetikoari buruzko gen kritika fanzinea eta lamedako erakusketa, Hiru urtez udaran emakume alemaniarrekin egindako truke politiko kulturalak eta hamburgora bidaiak. Babosoen aurkako kanpainak festetan. Marduteneko espetxean preso zeuden emakumei zuzendutako antzerkia eta kale antzerkiak. Sabrina erne diskotekara joan zenean bomba fetidak botatzea. <laughs> Donostiak <laughs> Fueron ellas. Donostiko gaztelubi delkartean egindako pintadak eta atean kateatzea insumizuen aldeko autoinkulpazioak, irakurketa eta eztabaidak, okupazioaren inguruko topaketak, brigada internazionalistak El Salvador, Guatemala, Mexiko eta Nicaraguan eta bar. Esperientzia divertigarri eta surrealista asko bizi izan zituzten, haiei esker dira gaur egongoak. Matxarda mugarria izan zen euren bizitzan, aukera izan baitzuten erreferentzia maskulinoak albo batera utzita, beste modu batera pentsatu, ekin eta sentitzeko naiz eta horrek nekea eta albokalteak ere sortu zizkien osasunean. Intimitatearen eta kolektiboaren artean oreka bilatzen duen elkarbizitzarako beste eredu bat esperimentatzea ahalbidetu zien. Aldi berean askatasuna eta segurtasuna sentitzea esperimentatu zuten. Historikoki gizonezkoek egindako lanak burutzeko aukera izan zuten. Euren gorputzak eta sexualitatea askatasunez bizitzeko aukera sentitu zuten. Zalantzarik gabe, etxe bat okupatzeak utopia bat okupatzea ekarri zien. Etorkizunera begira inspirazio iturri den utopia. Aurrerantzean ere, elkarbizitza eredua komunitatean oinarritzea gustatuko litzaieke. Etxe bat okupatuz, zaharren egoitza feministak sortuz, etxe komunitario autogestionatuak eraikiz, dena dela, argi dute baliabideak partekatu behar izango dituztela, bai ekonomikoak eta bai euren sarea eta familiak eta sortzen dutenak zahartzeroko behar izanetara moldatuta egon beharko duela. Batek daki zein izango den euren patua, baina argi dago, Kate miletek dioen bezala, etorkizuna ezinezkoa dela eta aldi berean nahita ezkoa. Euren bizipenak kontatzen parte hartu duten kideak. Malen Sarasola Moya, Txelo Berramur, Neka Tomasena Elorza, Isa Ballesteros Pérez, Kontxi López Soria, Laurina López Rey. Se fini. Ole. Eskerrik asko, irakusten gati. Hortxe, eh? Bai, bai, bai. Ja, bai. Que lo diría. Itzi gabe gelitu zeate. Bai, bai. bai. Nikura dango dut, eh? Bai. Eh, ez, pentsatzen, ez. Pentsate, ez. Gaur, gaur, gaur egun igual pasu ez dutela gogoratu nahi. Gara jortan zeiten zuten eta zer ez. Ez? Ez dakit. Zuk este, gusta? Este bai, o... Ez, bai, bai. Be, be, zerbait, zerbait berria egiten dezunean, erresistentzia gaurkitzen bai, dituzu. Beti dago. Esan bitel zei. Bai, baina... Eh? Bai, bai, o kainita brava. bai, bai, ez, da... Taburete. Taburete. Jode, ostia, a ver. Arkatu, arkatu. cha cha urruti egila. Bai, Arri, arri, bai, izan dut. Taburete. Taburete. Ez, baina, bai, bai. Osa, nik, bueno, gora, osa, nik ez naiz, em, osa, garai bizi hemen, mm ez, mhm. baina, bai nola bai garai hori ere, ez, beste herrialdetan ere antzekoa. ez, osa, claro. eta, ezakit, ba, nola gaur egun, ez, e, bizitza hori, ez, indarra hori, no, osa, bai, txekin genuen fasismoa, ez, nola bukatzen du, indarra horrekin, ez? Mm. Eta nola oinatzen dugu, ez? Eta, bueno, ondo, ez, goratzeko, eta ber, hori balio du ere, e, zera, ere, emateko indarra eta zateko, oie, que posible da gauza egitea, ez? Hori da, e, bai. bai, nik ere bat, uste daudela, ez, e, ezkortasunaren edo ez, bai. ezkortasunean pixka bat erorita gehi pantailen ba, Pozoi eh? edo, edo opio horretan, ez? Ba, ez <laughs> bueno, bueno. Eh, ba... ba beti saiatu, berdara. Bai, bai. bai. Eta esan dugu, esperantza bai. ezin da galdu. Ez, baina, ni, bai. ni adibidez, ni esatizatu ez. Ni etxako bat eh, jugo. Baina... Bueno, eh, zuko Ez. Ez, Eh, Manifestazioetara bai. Baina saiatzen dira, saia, baina beti apoiatu berdia, saiatzen berdien bai, direnak bai. egiten, beti apoiatu berdia. Ez dakit, eh, errekale horrea nien edo bizitzera. Baina arazoak izan zituztenean, pues, eh, dirua jarri bertzera, pues, dirua bai, jarri bertzera. Ah, Ogoiko eskola, ez dakit, bat, e, bai, bai. ez dakit, zer bai berri egiten denean, pues, saiatu lagundu bat Bai, eta, oita, eta oitako batean, tokare moratekla. Sí, bai, ni batez ere da, koherente izatea ere, eta horregatik agarritzen dago jartzungo da goda ez, eskerrekoa eta diskurtso horrekin bai, bai, bai, bai, baina, baina, baina, olako asko izan ditu, olako asko, baina, baina, olako asko izan ditugu, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, e, e, drogak e, eh, insumizioa ah, e, eta hmm, bai, bai, bar, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar, gaur egungo ezkera bertzalea, ezkera bertzalea, gaur egungo ezkera bertzalea, edo larro gita bosgarren urteko ezkera bertzalea. Gaur egungo ere, da pixka bako koma Bai, <laughs> bai, bai. Me, me, si me drogo, que me... <laughs> Hay algo malo, estén sustensísimo, alcalde de... Baina, eh, a ver, eh, homosir, homo, e, eh, gehi eta lesbianen eta transen asuntoan ere, egon da... La, traves, la travesía del desierto, egon zan bere garaian. Bai, bai, bai. E, drogen asuntoakien, baki gono nola zen. Bai, bai, bai, bai. Eh, Eres libre de drogarte, pero está mal drogarse. Sí. No puedes decir que está bien. Pero te la vendo yo, ¿eh? Te la vendo yo tú, tranquilo. <laughs> te la, eh, la vendo yo. Eh, eta, eta ocupekin, eta bai denare, bai es que no se lavan, es que no se lavan. Pues, eh, <laughs> es que no eh, se lavan. Pien negro, pien negro. Gaur e, egun, discurso gogo basal. Pero Bai, eta gaur egun beste diskurso oza, bai, bai, bai, baina... Bai, baina, baina, baina, baina, dugu berdian, oza... Baina, gauza konlartu bertia, gauza, ba, lero diskurso bat genuen, eta baina dago beste bat. No pasa nada, por cambiar. Si, <laughs> sí, no, pero bueno, que seguimos igual, O sea, ikusten da nada ere, eh, politika edo, beti dago, herriaren atzean. Bai, bai, bai. Bai. Claro. Ja, Baina bueno, beti. beti. Ez dago eske. Eh? Ja. Claro, azkenean Ez dago gaizke baina irakurtzen duzuenean yeah. bere dices, a ver, ese es de izquierdas. <laughs> o sea, eran de verdad de izquierda, porque eh, herria, o sea, herria adierazten zu eh, o sea, gauzatzen zu diskurtu. Baina herria ez, herria pionero batzu emakume emakume eh, eh bai, bai, bai. o aitzindariak esan du ere bai bizilagunak baita ere gutxe gora bera udaletxearen sintonian zaude baina bueno pero que si ya eh herritarra batzuk egon daitezke kontran edo eh, ignorantziagatik edo lo que sea bai baina udaletxea suposatzen da hor joten da udaletxe batea digamos los malistos del pueblo <laughs> <laughs> Bueno. Digo yo, ¿no? Es. A ver, es de Tu lógica tiene sentido, pero no es así. Debería ser así. Entonces, supuestamente va la, vanguardia de, la sociedad, debería, ¿no? Es la que va a ocupar. Bueno. ya estamos el puto fascista de aquí. El, Mussolini de turno. Mussolini de turno, limitándonos el tiempo. Claro. Ondo eki, ondo, ondo. Gure txuleak ez dut ikusten bai. Gure un compañero te dice que, que nos meten un tiro si seguimos. Ah, vale. <laughs> Entonces habrá que hacerle caso. Bueno, ni posten naiz, eh, berre euskuratzea olako bai. bai, irakurketak eta bai. bere bai. hartzen dugu animoak bai. eta, bueno. Ni komendatzen dizuet, aina bai. bilduma hauek Siendo gratis, joe Mimo, bai. gado añigdia, diru bat jarri da mima hundizte da daude, idoia beratar bideren bai. ilustrazioekin. Ja, super txulas. Eta, bai, merezi du, super eta hainbat emakumeren historiak daude, adibez, Mari Zozaiarena ere ba, agertzen da, lehenengo bilduman, eta, bueno, ba, hori, herriko emakume askore... Inagorea no va a decir, pero haia escrito sí. también. <laughs> no, lo, no lo iba a decir. No lo iba a decir, sí, no, pero... Aquí está Jorge para... Pues ni pensa tú no sabes, su señora machar de guabaña. Es, es, es, es. Ez hori ez nuke inoiz egingo. Nere no. Eh, impostorearen sindromea hondiegia da. Eh, Ni irakurtzeko ben nere testu bat. De hecho, este año te vuelto a presentar. Jorge, por favor. Pues a ver si... Eso, porque orinda es eh, el... Bukatu da, ya, o sea, epea bukatu zen lenguaztean. Baina... Orkesteko Eta epaia? Ez daki gora indik. Hora, ez daka fetxa bat... Eh, e, martxoaren zazpia izango da sari banaketa, ordu lehenagotik. Bueno, Bueno, bueno, Ni, ni zazpian Isabel Erreginaren lurraldetara ni joa. Hori Otra vez, bi, recoger el premio. Bisa... Ei, ei, ei, ei, ei, Ah, valite, eh? <laughs> Ah, Bueno. Bueno, va. Bueno, bai. Eskerrik asko ekipo. Bueno, bai, eh. Bagoaz este barru que ya está, ya nos está acordando Aupa ¿eh? eki. Hola ¿Qué pasa, bro? Watch them.